Bona tarda o bona nit. Amnistia Internacional, en col·laboració amb la, amb la Galeria de la Lola, hem portat a terme doncs, una sèrie d'actes, ja en vàrem fer un, fa uns mesos, i la setmana passada vam inaugurar l'exposició, aquesta que teniu, val, entorn a, de la campanya de El meu cos, els meus drets, i avui el que faríem seria doncs, això, una xerrada a càrrec de la Clarissa Veloci, Veloci Oh, oh, perfecte. La Clarissa és, eh, té els estudis d'antropologia social de l'Escola dels Estudis en Ciències Socials de París, treballa sobre la temàtica de la prostitució des de 1998, ha centrat la seva atenció en les metodologies d'intervenció directa i en l'assessorament i avaluació de polítiques públiques relacionades amb l'exercici de la prostitució des d'una perspectiva de gènere i de drets humans. És avui directora de l'entitat Genera, que és una associació en defensa dels drets de les dones i és responsable de dues àrees de treball, la de violències masclistes i trata i la de formació, sensibilització i incidència política. En quant a Genera, és una organització sense ànim de lucre constituïda per un grup de persones que busquen la redefinició dels rols socials des d'una perspectiva de gènere, a través de la defensa i la reivindicació dels drets de les dones. Compta amb una experiència específica i especialitzada de més de 10 anys de intervenció sobre temàtiques de prostitució i trata amb finalitat de prostitució forçada. En aquest marc porta a terme programes d'atenció integral a les comarques gironines. Jo no us diria res més, li passo la paraula, que ella us expliqui el que fa, el que representa. Només diré que des de l'Institut Internacional de l'Alt Empordà ens va semblar que aquest era un tema que no havíem eh, tractat mai, sí que havíem tractat diferents temes des de diferents perspectives en tot el que és el dret de les dones, el tema de la violència de gènere i de més, um, però el tema aquest concret del treball sexual doncs um, no hi havíem pensat i és que dic que gairebé ens hauria de fer com una mica de vergonya no haver-hi pensat, no? sobretot aquí a l'Alt Empordà perquè és clar, precisament en aquesta zona no podem dir que no ho veiem, que ens ha passat per alt, que no ho coneixem, diguem que és una zona on no es pot dir res de tot això, perquè és molt evident, és molt aparent i molt visible. Per tant, ens sap una mica de greu no haver-hi pensat abans, eh? però si més bé hem pensat ara. I <laughs> li passo la paraula. Això és important. Uh, bueno, no sé, uh, bona tarda, bona nit, eh? el mateix, és a dir, no, no sé exactament a, eh, a, eh, els temps. De fet, demanaré que, que tu controlis més els temps que jo, eh? que estaré aquí parlant i que, a més a més, sóc una, una entusiasta d'aquest tema eh? i, per tant, a vegades tinc eh, problemes per a, a saber quina hora és eh? quan començo a, a parlar me Doncs el primer és agrair, agrair, eh, agrair aquest espai, agrair Amnistia, eh, perquè jo crec que, bueno, que que finalment no és eh, tan simple, tan fàcil eh, pensar en aquest tema. I sobretot pensar-ho des d'aquesta de, des perspectiva que, que avui eh, eh, que avui estem aquí. I dic això perquè, a més a més, aquest acreïment té, té també un, una reflexió. Quan vam començar amb, amb el Lluís a pensar la, la temàtica, a partir una mica de, de la Expo. A més a més, eh, em van comentar que justament havien eh, assistit a una jornada no? respecte de, de, la, de la trata de persones. I, bueno, i estem en unes dates bastant particulars, no? és a dir, eh, a, a novembre, eh, el 25, dia contra eh, la violència eh, masclista, dia per l'eliminació contra totes les violències eh, que pateixen les dones, Bueno, jo pensava que eh, fins i tot aniríem per aquí, és a dir, que seria una, una, un, un espai per, per reflexionar únicament sobre, potser sobre la trata, que a vegades és, ho diré així, eh, més simple pensar-hi que pensar en termes més generals. A partir d'aquí, el, el, que, el que vam parlar va ser un moment en on mail va, mail, no? mail, mail d'anada-tornada, eh? vam començar, eh, mentre ell eh, pensàvem a tot el grup d'Amnistia Internacional quina temàtica eh, més concreta eh, podia ser eh, eh, adient per, per aquest espai, eh, nosaltres de Genera ens passava el mateix. Eh? I quan jo va proposar més temàtica, més eh, anava més... Eh, bueno, de trata, em van proposar, diguem, el títol. I aquest títol em va sobtar i, i fins i tot em va, em va fer qüestionar a, a mi mateixa eh? la qüestió justament de les violències, perquè finalment a vegades quan mm, assistim a aquest tipus de xerrades és veritat que parlem de, de treball sexual, parlem de drets, etc etc. i pensem sempre que parlar de drets i de treball sexual significa necessàriament parlar, a vegades eh? tenim aquesta impressió, de reivindicacions, per exemple, de drets laborals. Eh? Per exemple, seria com el cas de molta gent no obstant, no és així, és a dir, quan parlem de drets, del, del que estem parlant, sobretot quan hi ha un col·lectiu com el, és el de les... Jo parlaré de dones, eh? hi ha homes al col·lectiu de prostitució, jo parlaré de dones perquè la nostra intervenció és una intervenció, eh, la nostra experiència és una experiència des d'un grup de dones eh, a un grup de dones. Doncs eh, aquí eh, em, em quedaré. Eh, bueno, justament, quan hi ha un col·lectiu de dones on hi ha una absència tan greu de drets, finalment això comporta eh, múltiples situacions de, de violència. Doncs finalment parlar, o, o, o aquest títol d'aquesta xerrada avui, és perfecte, és a dir, perquè quan a vegades tenim aquesta sensació de parlar de, de, de, del dret de, la, de les dones, finalment, de fet, la nostra llei eh, Catalunya, eh, es diu eh, la llei catalana, diguem, contra la violència masclista, es diu llei per el dret de les dones a l'erradicació de la violència masclista. Per tant, eh, a mi sí que m'interessa avui eh, agafar aquesta perspectiva, jo he, he dit que, que hi ha una doble perspectiva que és marca de la casa, genera, que és una perspectiva de gènere i una perspectiva de drets humans. Eh? Des d'aquesta perspectiva és a la qual treballem. Però sí que m'interessava parlar justament, per tant, Mm, d'aquests drets dins del treball sexual eh, tenint en compte que hi ha unes situacions, per tant, que del que parlarem potser és més que d'aquells drets eh, eh, que voldríem, d'aquests drets que estan absents, eh, d'aquells drets que no podem exercir, i per tant parlarem de violències. I poso violències en plural perquè no parlarem necessàriament d'una violència ben concreta, o sí, finalment, eh? podem parlar de moltes violències concretes, jo segurament aniré cap, a, cap al tema més específic de trat en algun moment, però sí que la meva intenció era intentar donar un, una, una visió més general de quines són les violències eh, masclistes en aquest cas que eh, es poden patir, que es pateixen des del col·lectiu eh, de dones que exerceixen prostitució. Més o menys, eh? Sí? Jo crec que, eh, a més a més, Uh, hi ha dues, abans de començar, eh? però hi ha... Aquesta introducció per mi és fonamental perquè és posar d'alguna manera eh, com eh, i des d'on eh, volem fer uh, aquest espai de reflexió que a més a més us demanaré que sigui més, més conjunt perquè jo no parlaré durant una hora seguida, eh, que puc, ja, ja veieu, eh, que més eh, relativament fàcil, eh, que tengo el don de la palabra, eh, però... <laughs> però jo prefereixo que sigui més eh, un espai més participatiu. Eh? Donaré una sèrie potser de, de, de bases, de, eh, de premisses, per, perquè podem reflexionar eh, conjuntament. Finalment, quan parlem de, del dret de les dones, del que estem parlant és del dret de les dones, eh? i avui a més a més estem aquí, Ah, parlem, parlem d'una violència estructural, és a dir, parlar d'una violència masclista significa necessàriament parlar d'una violència estructural, per tant, d'una violència que en la societat no és un cas aïllat. Eh? I això ho vam canviar quan començàvem a pensar fa anys eh? que el, el, lo privado era público, dèiem, eh? i que no era un cas excepcional eh? que, per exemple, hi hagi un amor per el que anomenem avui violència de gènere, sinó que això formava part d'una violència estructural i, per tant, d'una desigualtat de les dones eh, respecte dels poders eh, que podem exercir, per tant, respecte dels drets que podem exercir. Sí? Per mi parlar de drets és eh, no criminalitzar, per mi parlar de drets és no victimitzar, eh? per mi parlar de drets eh, és parlar justament, és eh, retornar a la dignitat que tenim les dones. Per tant, i aquí és on trobarem tota la qüestió i tota la gran reflexió que tenim, té a veure també... Eh, la dignitat és un, és un, és un dret, de fet, eh? el dret a, a, a, és un dret fonamental, és un dret humà, un dret del qual parlem molt poc, o que ens sembla que a vegades parlem de dignitat d'una forma molt moral, Ah, I la dignitat no té res a veure amb la moral, té veu, molt més a veure amb la ètica i té molt més a veure amb la no cosificació, és a dir, amb el dret com a persona de no ser tractada en tant que objecte. I això, eh? si parlem de prostitució, ràpidament ens ve la temàtica de trata eh? a, a, a, al cap. Però a més a més, això significa tenir eh, i respectar el dret a decidir de les dones. I en aquest sentit, l'exposició que ens envolta respecte al meu cos, eh, la meva decisió, els meus drets, eh, és perfectament adient per a aquest tema. Eh? Jo començaré també, eh, per tant, amb el, amb el PowerPoint, amb la part més avorrida, que no és aquesta, sinó és explicar-vos una mica què fa l'entitat, eh? amb algunes Eh, que fa l'entitat per la qual eh, treballo. Eh? Vale. El PowerPoint està en castellà, eh? perquè a més a més m'era més fàcil fer-ho així. Ja, ja us ho dic que és una qüestió pràctica purament de, de que el temps i les compatibilitats familiars i tot això eh, fa que sigui molt més complicat fer-ho per mi en català, però bueno, per la propera vegada us ho prometo que posaré aquest, eh, aquest plus. Eh? Genera té uns valors, uns valors des del qual eh, treballem, eh? que parlàvem de perspectiva de gènere, parlàvem de drets humans. Eh, veurem, o intentarem veure també, eh, al llarg de la meva explicació, que aquesta que dir això, que sembla que és molt gran, és a dir, parlar de perspectiva de gènere, drets humans, això és a dir, per una entitat, és a dir, quan fem intervenció, quan fem les nostres atencions, quan estem aquí, té a veure com ens relacionem, té a veure a eh, com eh, posem les bases per a aquesta atenció que fem. Eh? Doncs treballem, per tant, en pos de la igualtat, treballem, eh, eh, per tant, eh, des d'una perspectiva més general de drets. Quines són les línies de treball? Hi ha tres grans línies de treball, dit així. Eh? Hi ha una part a més a més són grans, eh? són grans, grans. Hi ha una part que és l'atenció integral, hi ha una altra part que és la sensibilització i la formació, Eh? Podríem dir que estem aquí, eh? això forma part d'aquesta línia de treball, eh? i hi ha una altra part d'incidència política, més en el sentit de justament intentar eh, canviar eh, eh, les perspectives eh, i, i, i l'elaboració, com parlàvem abans de polítiques públiques, eh, que es fan sobre la prostitució e intentar esbrinar quines són les conseqüències, per tant, l'impacte que aquestes polítiques públiques poden tenir sobre aquest col·lectiu de dones. Eh? també entraria en sensibilització, solament que aquí es tracta de responsables que tenen responsabilitats polítiques eh? i per tant és molt més difícil que sensibilitzar a, eh, a qualsevol altra, altra persona. No? Jo parlaré una miqueta, de, em centraré en la part d'atenció integral, perquè crec que és, eh, que és la nostra base, és la nostra experiència, és a partir d'aquí eh, que, vam, que vam crear aquesta entitat. Eh, hi ha una sèrie de programes que es denomenen programes integres a, a, a Genera, eh, tenim programes específics, de fet hi ha programes integres a Barcelona, hi ha programes integres a comarques gironines, hi ha programes integres específics sobre trata. Sí? Aquests programes, aquí està el, el, el de trata, eh, eh, determinat, té tres fases de treball més, mm, més generals. Una, el primer és el de contacte i identificació, eh, respecte de violències eh, masclistes, per exemple, però també d'altres temes, eh, però és el més important, i diagnòstic de la realitat. Amb això què fem? Volem saber què passa. És a dir, com estan, quines condicions d'exercici de prostitució hi ha, com estan les dones, quina... és a dir, qui, és la primera fase, la de contacte, la, de, la, la primera acollida eh, que podem fer i que fem normalment en espais d'exercici de la prostitució. Per tant, estem parlant de carreteres, de clubs, de, de, de pisos, eh, per, a, per tant, de locals més petitons, més urbans, en el cas de, de Barcelona, eh, i a partir d'aquí passem a les demandes que poden tenir les zones, és a dir, aquesta fase d'atenció integral, que nosaltres ràpidament el que fem és parlar de, bueno, eh? tres, tres àmbits eh? més eh, de, de salut, més social i jurídic. Sí? I hi ha una tercera fase, que és una fase més d'atenció especialitzada, que és on comencen els seguiments. Aquí, normalment, és a partir d'haver detectat algun tema ben puntual, normalment relacionat amb una situació de violència. Quina és l'abast territorial? A l'abast territorial d'espais públics i espais privats, eh, jo us he posat a l'àrea de Barcelona aquí, també, eh, aquest any es dona cobertura a 65 pisos, locals i clubs urbans, eh, i van ser 88 en el 2013, i en l'àrea de Girona, eh, que seria com l'àrea que estem aquí, el que fem és des de tot el que és espais oberts del nord de Girona fins a la frontera amb França, el nord no és el nord exacte eh, de la ciutat de Girona, és una mica més amunt, eh? agafem eh, la carretera nacional 2 una mica més amunt, sí? Eh, per situar-nos, el Paloma Blanca no, anem <laughs> més amunt, sí? La, la Nacional 260 d'Olot eh? I, i que de l'altre costat queda llançar la C260 que va a Roses, la G263 que, va, que és la carretera que va a l'Escala, la Junquera, que és l'únic municipi dins de tot això que treballem dins del municipi, és a dir, que no són, eh, que ens queda, que no és eh, àrea, diguem, urbana, per tant, que considerem nosaltres urbana, i respecte a espais privats, espais coberts, donem cobertura a 11 clubs de carretera, en l'Alt Empordà únicament. Sí? hi ha nous clubs visitats durant eh, aquest any 2014. Doncs estem parlant eh, d'un programa d'una base territorial important. Per això deia que les línies de treball que semblaven atenció integral, <laughs> no, no, són molt complexes eh, eh, de, de portar i són molt complexes eh, també d'elaborar de, de, respecte de justament a aquests valors dels quals parlava abans. Tenir més espais d'atenció. Tenim espais d'atenció per dir quins són d'alguna manera les seus més específiques, malgrat que es tracta d'un programa d'unitat mòbil que pretén ser una unitat mòbil, perquè aquests programes integres pretenen ser el nexe, no sol diagnòstic, sinó a més a més el nexe entre una realitat que veurem molt aïllada socialment i a eh, recursos normalitzats, a, eh, a, eh, per dir, un hospital, serveis socials, a, bueno, una targeta sanitària, és a dir, a un empadronament, a una prestació, el que sigui, eh? és a dir, fins i tot una atenció jurídica, un coneixement dels, de, dels drets bàsics d'una persona, etc etc Malgrat això, malgrat que, que sigui un programa específic d'unitat mòbil, sí que té unes seu d'atenció perquè necessitem un espai, diguem a vegades, més confidencial, més privat per poder atendre les zones, per poder parlar eh, d'una altra manera sobre algunes temàtiques. Doncs tenim per suposat la seu a Barcelona, que és la seu central de l'entitat, tenim un espai que parlàvem justament a, a, a fa un moment a, a, aquí a, a, a Ciutat de Figueres, que està al costat aquí, per, per explicar-me al costat de, de, de la Tor Roja, eh, la porta del costat. <laughs> doncs són espais compartits on fem permanències, on donem cites a les dones i on podem, per tant, a partir d'aquí treballar amb elles. Tenim un espai també a la Junquera, eh? Tenim un espai que és un espai d'atenció que continua sent, ara ha canviat una mica, però que és, jo poso la CIR, però en realitat és l'Hospital de Figueres, eh? però cal sempre, jo intento sempre reforçar la importància que tenen a, a, els compromisos professionals i en aquest cas de la coordinadora de la Cira d'Empordà, eh, que és un compromís ben ben important, i tres caps de referència amb qui treballem i on tenim també programes d'atenció per, tot això és la part més avorrida per donar-vos una idea de què fem, perquè si no jo per què he vingut aquí a parlar d'això, és a dir, què sabe esta senyora que dice en su currículum que trabaja des del 98 con este tema, és a dir, bueno, sí, però de què? Eh? Doncs, perquè mm, tingueu una idea, eh? la quantitat de dones contactades, això són dades 2013, aquest any potser us, us, us sona d'alguna cosa, hem, hem pogut fer un conveni més específic amb Diputació de Girona i per tant hem pogut reforçar una sèrie de recursos que necessitàvem per, perquè estàvem d'alguna manera una mica ja ofegades una mica, una mica eh? ho diria així, una mica ofegades <laughs> eh? per poder eh, eh, desenvolupar el programa aquí a comarques gironines però amb això les dades 2013 són respecte de comarques gironines molt inferiors de les que tindrem aquest any. Eh? Ja, hem, ja hem passat eh, eh els totals de l'any passat eh, en aquest any 2014. Com no s'ha acabat l'any, jo sí que tinc dades parcials, però us presento les dades totals de l'any passat, eh? però hi ha canvis. En total vam contactar de totes maneres amb 1.032 dones, eh? dones diferents, no són contactes, són mm, dones, persones, eh? eh? i la quantitat de dones ateses, és a dir, amb, amb qui hem començat una gestió, per tant, eh? on hi ha una atenció ja ben bé determinada, són 442 per l'any passat. Eh? Aquest any probablement estarem en les 600 eh, dones ateses, eh? més o menys, i a Girona jo calculo que estarem eh, més o més en l'entorn de eh, 150-180 dones ateses per al 2014. Sí? Dones ateses per primera vegada. Aquesta dada per nosaltres és important perquè estem parlant d'un col·lectiu molt aïllat i per tant volem saber, és a dir, quantes dones ha una rotativitat i una mobilitat increïble en el col·lectiu de, de dones que exerceixen prostitució. Per tant, també volem saber a qui estem arribant, com estem arribant i si d'alguna manera això també realment és un programa que fa eh, o, o que compleix aquest objectiu de primera acollida. Eh? Per tant, és una dada important. Eh? veurem que, de fet, el total és un 62,9% eh, de tot del, sobre el total de dones ateses ha sigut atesa per primera vegada. Cada any tenim els mateixos percentatges. Eh? Més o menys el 50% de dones són dones ateses per primera vegada. Amb això podem, d'alguna manera, comprendre eh, la mobilitat enorme que tenim eh, respecte d'una població molt i molt itinerant. Eh? Atencions, per, per mirar una mica. Vale? El que tenim és eh, total detencions d'àmbit jurídic. Aquí veurem que Girona, l'àmbit jurídic, per exemple, és un àmbit que no, no treballem molt, eh, perquè és, exclusivament es treballa, o de forma més concreta, a, a, a Barcelona, on tenim les juristes, però una entitat que treballa temes de drets, eh, la, les nostres advocades són eh, fonamentals. Eh? És, no podem treballar a drets sense tenir consciència de quin és el marc jurídic i fins i tot a vegades per traduir eh, quina, quins drets s'estan vulnerant de forma concreta. A vegades eh, tot, les persones tenim la percepció de que hi ha un dret vulnerat, però no sabem quin és el dret específic. Eh? A vegades veiem cada dia situacions que diem això és una injustícia, això no pot ser, però no tenim... És a dir, les juristes el que fan és a vegades traduir eh? tot aquest, aquest diagnòstic d'injustícia, de, de, de, de situacions de vulnerabilitat, de vulneració de drets, en un dret ben concret i, per tant, potser en una denúncia ben ben concreta. I això és fonamental per a, per a la nostra perspectiva. Doncs, total d'atencions, eh? Ah, us diré el total total, són 2.159, eh? més o menys per aquí i una miqueta més aquest any amb aquest reforç que, del qual parlava abans. Doncs, dades poblacionals, Eh? Amb, amb aquesta primera um, situació de dades el que volia era una miqueta reflectir tot el treball que fem, però també aquí el que vull d'alguna manera és que mirem que hi ha una situació que a vegades tenim al cap que forma part d'un imaginari sobre la població de prostitució que és simplement que, per exemple, les dones estan totes en situació regular. Ah? Això és un imaginari molt habitual. Doncs, per començar a trencar estereotips imaginaris, us diré que mm, en realitat no, és a dir, eh, eh, és veritat que hi ha moltes de les quals no tenim dades, però no corresponen eh, probablement a la totalitat mm, ni de lluny. És a dir, si, si podem pensar, sobretot aquí a comarques gironines, la major part de les dones visibles que veiem a carretera, etc etc és veritat, la major part són de eh, dones que eh, tenen, tenen una procedència de països d'Unió Europea, en aquest cas de Bulgària, Romania, etc etc, i per tant que són dones en situació regular. Eh? Doncs trencant estereotips també sobre... Una altra cosa és pensar si això ajuda o no eh, a l'exercici dels seus drets o a, o a que la seva situació sigui millor. Sí? Les edats també són molt variades. Les nacionalitats ni os cuento ni us explico, eh? és a dir, a vegades hi ha anys que això també depèn de, la, de les intervencions, que si treballem més a, a clubs que a carretera, si treballem més a carretera tenim menys nacionalitats, eh? més diversitat de nacionalitats, perquè estan més més situades, són tres o quatre. Si treballem en el club, bueno, ens trobem amb una, un, un abanico de nacionalitats enorme, és a dir, eh? però amb tot això, tot això és la complexitat dels projectes que tenim que portar a terme també, ¿sí? Vale. Sí, pues mira, com aquí jo empiezo preguntando, pregunta tu primero. Perfecte, digues. L'edat. Mira, bueno, amb, amb la data de naixement, eh, que això és un mètode de lo más... eh? Bueno, la preguntem, hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es? Eh? I en un moment donat és veritat que ara no puc, ara no sé si puc tornar... Què? No n'hi ha cap que us digui que està per sobre dels 18 anys. No. És que dins de la línia... No, és a dir, i, i entrarem en això. A veure, nosaltres tenim una metodologia, vale? quan parlàvem d'igualtat i parlàvem de perspectiva, tenim una metodologia que és a vegades diferent a altres serveis o recursos que no necessàriament estan en la primera, primeríssima línia com estem nosaltres. És a dir, nosaltres no podem presentar-nos dient Hola, ¿qué tal? Soy Clarisa, soy de Genera. ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? Eh, ¿Tienes hijos? ¿Cuál, ¿Cuál, es tu nivel formativo? Te... És a dir, perquè això eh, generarà una situació de desconfiança evident. És a dir, tu, tu qui ets per preguntar-me a mi tot això? Eh? Eh, eh, és evident. Doncs és un treball molt més complicat. Eh? És un treball de, de confiança, és a dir, de vincle. I aquest vincle es construeix en base a aquesta situació d'igualtat. És a dir, tu em comentes una cosa, jo et comento una altra, és a dir, eh, som, eh, treballem entre dones, hm? potser parlem de, dels fills, potser parlem de, de les situacions, potser parlem dels trajectes migratoris, i a poc a poc, eh, és a dir, un dia o un altre, comença. A comarques gironines tenim moltes més dades, per exemple, de, de, de, de la data de naixement que a Barcelona. Per què? No perquè fe, fem més confiança, sinó perquè hi ha una, una, una, una qüestió ben ben concreta, que també parlàvem abans, és a dir, que tenim que demanar més la data de naixement perquè, entre altres coses, Genera té un conveni ben ben específic, hi ha d'altres entitats que també, sí, amb el Departament de Salut per poder tramitar directament targetes sanitàries sí? per la tramitació directa. I aquesta tramitació directa de targetes sanitàries implica demanar la data de naixement, és a dir, mirar almenys alguna documentació. Per tant, tenim a, en la major part de les zones amb qui treballem a comarques gironines, tenim alguna vegada la documentació endavant. Eh? Per tant, sabem ben bé eh, quina és la data de naixement. Si a partir d'aquí, per exemple, en el cas de dones nigerianes hi ha alguna que té una documentació falsa i que pot ser menor d'edat, és a dir, bueno, és a dir, si nosaltres creiem o tenim una sospita de que es tracta d'una dona menor d'edat, t'asseguro que la consideraríem que està en trata, perquè la prostitució, és a dir, eh, exercida per persones menors d'edat no pot ser consentida i, per tant, estaríem parlant d'un cas de trata, sí? I entraria dins d'una altra. Però és veritat també que fins i tot en el cas de les dones en trata, eh, les xarxes eh, criminals de trata són molt més intel·ligents eh, del que pensem a vegades, malauradament, però és així. Eh? I doncs és veritat que existe eh, que, que, que hi ha, eh? que, que és una realitat, però és realment de menors, però és realment minoritària. En tot cas, hi ha molta alarma quan, quan trobem, eh, i en aquest cas amb, amb bastant raó, eh? quan trobem alguna xarxa que està tractant amb, amb dones menors d'edat eh, amb finalitat de prostitució forçada, eh, però la majoria de les xarxes saben bé que, que això suposa un problema, per tant, un risc, i per tant, eh, eh, normalment les dones eh, que estan en situació de trata tenen més de 18 anys. A vegades els 18 anys mm, han complert des un mes, eh, que et ve amb el passaport tot nou, és a dir, això pot ser, mm? però normalment no, hi ha un risc ha afegit que, bueno, mm, doncs no, clar, doncs exercida de forma eh, voluntària, és a dir, eh, tindria que ser major d'edat i no exercida de forma voluntària aquí a vegades podem tenir sospites eh? Eh, i, i les tenim i, i fins i tot hi ha hagut eh, algun cas però no és majoritari sí? doncs sí, és de, jo et diria més, eh, que un, entraré però un dels altres imaginaris molt habitual de la trata és que són dones molt joves. Ja entrarem més endavant, eh, si, si volem tractar aquest tema ben ben específic. Eh, digues. Com trenqueu la barrera dels idiomes, per exemple, amb una xinesa? I... Una xinesa és... I com trenqueu la barrera d'aquest proxenetisme que porten aquestes xineses? Bueno, que és molt controlat. Sí, jo no entraria ara en la pregunta específica de trata, ho deixaria per, per, per més endavant dins d'aquesta aquest, trobada, però m'ho apunto. I respecte de trencar l'idioma, perquè sigui quan, és a dir, qual sigui la situació de la dona respecte de la seva... De, no? eh, hi ha un problema que és que tens que parlar fins i tot de temes de salut, és a dir, i pitjor, eh, jo recordo encara, eh, és a dir, situacions, per exemple, de acompanyar a, eh, a la metgessa una dona xinesa eh, eh, i, i, i, i està fent de traductora i tu em dius, de traductora de què? Tu parles xinès? No, però de traductora, ja t'asseguro jo. Per què? Perquè a vegades les professionals, bueno, pues, eh, nosaltres estem més acostumades a fer gestos i a parlar amb paraules que sabem que, que entenem millor i, i doncs eh, ens hem trobat amb situacions una mica així. No? Quan entreu en un pis de, amb xinesos no els reben amb la porta oberta, m'imagino. Sí, sí, n'hi ha, ha que ens reben amb la porta oberta, sí, malgrat el que pensis, n'hi ha que ens... Jo, amb la porta oberta, mira, oberta, oberta, cap, cap espai de prostitució et rep, eh? però una altra cosa és que hi ha una experiència, una metodologia, etc etc per poder obrir moltes vegades aquesta porta. I hem treballat, eh, sobretot a Barcelona, en pisos eh, de, de, de, específics, a més a més que ara eh, és tot una moda, ho diré així, amb, eh, de xineses, que no són xineses, són asiàtiques. Eh? Entonces, mm, bueno, també nos passen altres coses. Si, si, vas a comer sushi en Barcelona, t'asseguro que no són japoneses, ¿eh? també. Eh, no, és veritat, és així, ¿eh? però eh, doncs, Ah, tienen, tienen, que romper con el otro imaginario, que es el imaginario de que lo chino es malo, es mala calidad, ¿eh? y también tienen que hacer todo un trabajo ahí de desestigmatización propia, que eh, también lleva muchos espacios de, xenofobia. Pero sí, asiáticas, ¿ah? dons sí, sí, ya todo un trabajo allá estén acostumbradas a vagadas es difícil, a tenemos a alguna persona que nos spot ayudar y a vagadas no. Sí? Ah, Eh, hi ha gestos que són molt importants per les dones eh? i a vegades amb, amb, amb gestos i amb, eh, pots explicar eh, a aquesta dona que estàs fins i tot entenent que hi ha una situació difícil i que hi ha persones presents que potser fins i tot estan controlant jo crec que és possible explicar a aquesta dona que tu estàs del seu costat i, i, i, i tinc exemples eh, de, de fer-ho i de, i de, i de, i de mirar-ho, és a dir, de, de veure la mirada de les dones que, que, han, que han entès que mm, mm que ante cualquier cosa tu estaràs allí. És a dir, aquí, a, si et donen un passaport, aquí li tornes, agafar-la de la mà ben fort, mirar-la, eh, és a dir, el contacte, tot això és molt important. No? Li estàs dient, jo estic aquí, estàs posant límit a l'altra persona, estàs, a vegades fas aquest eh, treball també de no, de no ser la, la, la més simpàtica de, de, del món amb tot un col·lectiu perquè necessites que aquella dona entengui que estàs i estaràs al seu costat en un moment donat si necessita ajuda no? Però bueno. I ara, I ara em contestes tu la meva? <laughs> I quan canviem de, de, de, de continent, quan anem a Àfrica, que són les famílies d'origen que estan... Però tu vols parlar de trata, però ja arribarem. Primer necessitem parlar de moltes altres violències. doncs... <laughs> Digue'm tu què significa això què? Això, la meva pregunta, què significa treballar des d'una perspectiva de drets? Perquè això, dit així, és, és com, ah, bueno, pues sí, hija, com lo hacen todos, o tant en los papeles todos somos políticamente correctas, no? És a dir, què significa treballar de veritat des d'una perspectiva de drets? bueno, jo he posat la, la, la, la, la meva o la nostra, en realitat, la nostra resposta, vale? però que em dona peu a parlar d'altres coses molt abans de parlar de casos específics de trata, però que és que, és, bueno, que té a veure amb pensar eh, les nostres accions, la nostra intervenció, sigui, sigui la que sigui, és a dir, dins d'un hospital, en un contacte amb una dona, en una situació de, de, de trata, detectant, per tant, violències o detectant altres violències que no sigui aquesta específica, eh, significa pensar les nostres accions eh, en, diguem, amb aquest xip eh, que es posa la pregunta sobre la capacitat per exercir de forma efectiva drets, reconeguts o no. Val, I això sembla com molt complicat, eh? però el que, vull, el que vull dir amb això és que els drets que tenim, tenim uns drets que les juristes diuen que són substantius. Si vais a la Constitució no veus la quantitat de drets que tenim totes. Todas y todos, ¿eh? Pero quiero decir, o sea, en un genérico femenino que estoy usando un munt de drets tenim, hasta una vivienda tenim dret, eh? que ens diuen a la Constitució, és a dir que... Eh? Eh? I digna. No, no, és una, és una bogeria, eh? els drets que tenim, a la igualtat, a no ser discriminats, a ser... És a dir, a, de tot. Va. Això seria d'alguna manera drets substantius, eh? pero no necesariamente derechos efectivos, y eso en el caso de la vivienda llamamos a la PA y nos lo explican, ¿eh? en el caso de la discriminación, pues tan simple como llamar a amnistía, eso es racismo, <laughs> entonces, y nos lo explican. Entonces, doncs, la capacitat que podem tenir per exercir de veritat, és a dir, per fer valdre aquests drets, són els drets efectius. Eh? ¿ah? Els drets substantius a vegades ja estan reconeguts, a vegades no, n'hi ha drets que no estan encara reconeguts. Doncs són dos lluites. De fet, Genera parla de, de, de drets d'una manera, di, diem a vegades, no? De defensa i reivindicació, perquè és defensar aquells drets que ja estan reconeguts i reivindicar aquells que encara no estan reconeguts. Eh? Perquè no és perquè reconeguin un dret que podem exercir. Eh? I en el cas de les dones, encara menys. Eh? Probablement la igualtat en aquesta societat és més substantiva, és a dir, teòrica, eh, que efectiva, és a dir, que pràctica. Eh? I per tant, encara tenim eh, eh, més. Però hi ha, ha d'altres drets que ni tan sols estan encara reconeguts. Jo he usurpado con mm, absoluta consciència Ah, perquè amb, amb, amb Lorena Garrido, amb qui fem moltes vegades que jurista, ha sigut abocada a Genera i encara està treballant amb nosaltres eh, a Genera <clears throat> en, en, en l'àmbit sobretot de, de, de formació i de, eh, i, i, de l'atenció jurídica no directa, sinó la part més, més de, de denúncia i reivindicació, eh, ella parla i explica això molt, molt bé. I jo, doncs, quan faig formació amb elles, cada vegada que ho explica, jo em sento millor, perquè ho puc entendre millor. Ella parla de, i aquí també parlem de, justament de drets, i d'això que vaig parlar d'inici d'aquesta idea, que hi ha aquest triangle que és el mateix, és a dir, eh, la igualtat, que parlàvem eh, abans, és la no discriminació. En el cas, per exemple, de les treballadores sexuals, en el cas de les dones que estan exercint prostitució, eh, el nivell de discriminació és altíssim. De discriminació social que tenim. Eh? És a dir, és altíssim. Eh? Fins i tot seria un, una qüestió de discriminació la trata, perquè tota discriminació implica una violència i, per tant, afecta el dret a la igualtat. Eh? Que això a vegades no ho tenim connectat em sembla que la igualtat va d'un cantó i que la violència va de otro. De fet, les lleis eh, es conformen així, tenim la llei de violència, la llei d'igualtat, són coses separades, no tenen nada que ver. La realitat és que no. Eh? La realitat és que tenen, són coses molt i molt connectades. Per tant, cada vegada que pensem, i, i no solament amb aquest col·lectiu, que hi ha una situació de discriminació, podem dir que hi ha un dret a la igualtat que ha sigut vulnerat i, per tant, que hi ha una violència. Eh? Perquè a vegades parlem de discriminació com si no parléssim de violència. Eh? Justament, aquí entrem. Però de quines violències? I tu parlaves de la trata. Quina altra violència tenim per, per parlar de... Si, si pensem en, en aquest cas ben ben concret de prostitució, de treball sexual, és a dir, de quines violències? Què, què teniu al cap? La trata, vale, ok, esa ja la tenemos. Siguiente, otra. Digues. No sé cómo volver atrás, no me pidas que vuelva, ahora nos lo imaginamos todos, hacemos así. <laughs> Pero allà entraves el tema de discriminación. Sí. Y en una un recuerdo que recuerdo visto a la prensa, en que era la alcaldesa del pueblo de Puntos. sí. eh, en respuesta a sobre que había una prostituta doncs, a carretera i tal. Havia posat Sotal. Sí, no era Puntós, era... Era Vilasacra. Sí. Li, li, van, li van posar una, una queixa amb la sindicatura de Greuges i ens va respondre tant l'alcaldessa com el síndic. <laughs> és a dir, Sotal, és a dir... La, la, la premsa ho va plantejar com una solució. Sí. Aleshores, eh, em va explicar molt, no? El plantejament, el plantejament per part de la institució, però també el plantejament per part de Sí, sí, sí. Entonces yo faré de, eh, aquí de quines violencia significa el sotal. Sabeu que es el sotal? Es decir, dir, teniu no? de que... Efectivamente, ¿vale? Es decir, así de bonito, ah, ¿sí? Y, como, y, se ve que es absolutamente tóxico y que sobre todo huele muy mal. Yo la verdad es que nunca estuve en contacto con el sotal, o sea que no lo sé de, de motus propio, pero el que les van a explicar es, bueno, en aquest cas un pesticida eh, eh, altament tòxico. Sí, i va posar la rotonda eh, de l'entrada, que va ser Vilasacra, efectivament, eh, i va ser l'alcaldessa, eh, Sotal. Que, quines violències impliquen això per, per respecte de... Us, us sona? Perquè és un exemple perfecte eh, per pensar... És, evidentment, eh, és discriminació. Per tant, si hi ha discriminació és el dret a la igualtat, no? però, però això seria d'alguna manera per mi, eh? hi, ha, hi, ha, hi ha moltes violències en aquesta història. Hi ha una violència que és, eh, com tu deies, doble, a més a més, perquè a més a més la premsa com va reaccionar. Quan parlem de la premsa, el que estem pensant a vegades és l'imaginari col·lectiu, perquè malauradament, és a dir, ens agrada més o menys, hi ha un imaginari compartit. Eh? Eh, I la premsa bueno, es fa resó d'aquest imaginari, és a dir, tot el que llegim, eh, per nosaltres és horrorós llegir la premsa, perquè a més a més està ple d'estereotips i quan parlem de prostitució normalment, a més a més, és una perspectiva de l'arma social o des d'aquest tipus de solucions, és a dir, no? Però no és perquè la premsa sigui eh, dolentíssima en el sentit més humà eh, de la paraula, és a dir, que hi ha periodistes sense cap tipus de cor, que no es preocupen per les persones, és a dir, no? Eh, no, és a dir, no, no d'alguna manera un poc la banalització del mal en un nivell molt petit, ¿no? Però eh, normalment són persones que, que, bueno, que, que hi ha tot una, fins i tot tota una sensibilitat a vegades per temes socials, però no s'ho plantegen eh? en el cas de la prostitució. És a dir, i no s'ho plantegen perquè socialment ningú s'ho planteja. Aquesta és la qüestió. Eh? És a dir, és difícil trobar la sensibilitat eh? de que les persones vegin, pensin, reflexionin que això no solament no és una solució respecte a un tema de convivència, sinó que fins i tot és duríssim, estic tractant com, a, com, a, com a, eh, plaga eh? a persones. Eh? És a dir, és fortíssim com a exemple. Però aquesta alcaldessa va trobar que era normal i el poble va trobar que era normal i la premsa va trobar que era normal. Aquesta normalització de la violència, en aquest cas, és una violència social fortíssima, degut a una cosa que jo traduiria eh, aquesta violència social com estigma. Eh? L'estigma de la prostitució, és a dir, no són iguales. Per això parlàvem de discriminació també, eh? I, de, i, de, i de manca d'igualtat. No són iguales. a ninguno se le, a, se, le ocurriría. no sé si me pongo yo o tú ahí en la y, molesto ponerme sotal. ¿ah? A ningún. Porque todavía somos considerados personas. Pero yo también hablaba de que la dignidad afectada, como, un derecho afectado en el caso de la prostitución va muy más allá de la trata de personas ¿ah? Porque le podemos poner sotal y considerarlo normal porque es una cosa, perquè no és una persona, perquè és una plaga, perquè tractem finalment des d'una perspectiva, fins i tot diria, més de comoditat, moral, eh? la presència de la prostitució i no des d'una qüestió ètica. Eh? Moral podem tenir morals diferents, eh? més o menys, eh? dir, però ètica no. Ah, eh? Ètica tenim que, que tenir un valor, uns valors compartits. Doncs jo parlaria de violència social, en aquest cas, per exemple, eh? ben ben concreta. I parlaria, a més a més, afegiria, perquè ara veurem, una altra. Com es diu la violència? Perquè, perquè a més a més no va ser un veí qui va posar el sotal, no? Va ser l'alcaldessa. Bueno. Or, or, ordre de la... Sí, supongo que la senyora no fue con el sotal ahí. No... Violència institucional. Perfecte, violència institucional. Per tant, fixeu-vos que estem parlant de violències masclistes, algunes reconegudes dins de, fins i tot de la llei de violència masclista, altra no, com la violència institucional, però us puc assegurar que jo vaig estar quan treballava amb aquesta famosa llei de, no? Ah, del dret de les dones per erradicació que es, es diu Leus, llei 5-2008 eh? per, perquè va sortir el 2008 però vam començar a treballar en aquesta llei eh? Ah, que el primer esborrany ho va fer dones juristes el 2005 és a dir, tres anys va costar. I Esburrain anava al Parlament i tornava mmm, todo, todo vacío, nos volvía, ¿sabes? Aquello de que se, se, encargado la mitad y volvíamos a poner y, y tornábamos així. I una de les coses que mai vam mmm, poder recuperar dins d'aquesta llei, dins d'aquest reconeixement de, de què era la violència masclista o Ah, porque esta aquesta catalana es muy importante porque va más allá por ejemplo de la ley estatal, que es una ley integral, violencia de género que parla en realidad únicamente prácticamente de las relaciones afectivos sexuales de parejas, similables... La, nuestra ley parla de acoso laboral, eh, por supuesto, agresiones sexuales, eh, mutilación genital femenina, trata, és a dir, i nosaltres volíem posar també la violencia institucional y no hubo, ahí sí que no hubo manera <laughs> va ah, ser, con la, iglesia, con, la violencia, con la iglesia hemos topado, con la violencia institucional hemos topado. Ah, no va a haver manera de que reconeguessin justament que la violència institucional també era una forma de violència. Ah? I aquí hi ha violència social, violència institucional, ah? i tot això, a més a més, emparat per una tolerància social ah? Mm, que com tu ben deies, és a dir, es nota per un imaginari col·lectiu, per una consideración de aquellas personas diferentes eh, amparada, eh, tolerada, reproducida por la prensa, pero no es que la prensa sea la más mala, es que está reproduciendo discursos sociales Eh? yo te aseguro. jo t'asseguro. Perdona? Discursos... Sí, pero a Sí, a chocan chocan y a no chocan tanto. Perquè jo diria que amb la prostitució podem, eh, és a dir, institucionalment, eh, tomar decisions, prendre decisions, eh, fer polítiques públiques en un sentit, com és el cas de, eh, del Sotal, que no podríem fer en altres situacions o amb altres col·lectius. Eh? És a dir, la violència institucional pot tenir, diguem, o va molt en contra, és a dir, no? tremendament en contra d'un clamor social, y entonces se encontrará con, con, con, eso, o en realidad está amparada por unos imaginarios colectivos por los cuales cuela cosas, y Beurem también, ¿sí? Entonces, mira, aquí está. violencia violencia institucional, Yo he posat básicas bàsiques, eh? ¿ah? social, Y fixeu-vos que he posat violencia comunitaria. Y de la violencia comunitaria he posat la trata, Porque, de fet la violencia comunitaria... Y aquí, bueno, Yo siempre creo que... Esto, eh, siempre di que, hice antropología para, para, romper todos los esquemas, ¿no? Una no hace para otra cosa, ¿no? No estudia para otra cosa. <laughs> Entonces, ah, no normalizar y también para entender que las categorías son categorías construidas. En aquel caso me estoy cuidant una mica, per justament aquesta llei de violència masclista, que posa la trata dins de la violència comunitària, i està bé, eh? però també dins de la violència comunitària posa, per exemple, els matrimonis, els matrimonis forçats, eh? Eh, posa també la mutilació genital femenina i avui he vist que, que a més a més aquest crec que és eh, en particular aquest eh, quadre que també parla de mutilació genital femenina és a dir, són violències masclistes dins de l'àmbit comunitari i entre, eh, entre elles està la trata de, de persones la és més aviat eh... la? és cultural, no? genitals més que comunitària Mira, totes les violències són culturals i cultural significa que podem canviar ah? És a dir, eh? com a antropòloga, és a dir, jo crec que la cultura és una qüestió que construïm i per tant, si construïm, podem canviar. Cultura no significa respecte absolut a... Eh? Sí, eh, això seria, seria, seria una diferència. Eh? A vegades diem, no, és cultural, i com és cultural ja... Eh? No, no, cultural també és... Eh, Eh, mi marido me pega poco, yo también es cultural. ¿ah? Cultural era hace mm, eh, no sé cuántos años hablar de, no sé, no? Cultural eran también los matrimonios forzados aquí, de fe ¿eh? si, si voleu pensar así a fa, no necesariamente escogías con quién te casabas y cómo. Había familias que... y yo siempre digo que... Clar, però sí, seria dins d'aquest àmbit, és a dir, són violències que, on hi ha una pressió, fins i tot exercida per la comunitat, a vegades, a vegades permesa per la comunitat eh, i a vegades tolerada per la comunitat. Eh? Però, eh, bueno, justament dins d'aquest àmbit d'entendre de, que eh, cultura significa tot el contrari que inamovible i, per tant, eh, que estem de sort. <laughs> Tenim un bon panorama, eh? és a dir, eh? davant, davant nostre. Sí? Vale. Parlem de trata, si volem. Eh? Eh, com ja sé que el tema salió, a mi em semblen molt, molt interessants les violències anteriors, perquè tenen a veure amb estigma, tenen a veure amb la capacitat de, de en un moment donat de, eh, bueno, eh, d'exercir eh, justament, i, i la meva intenció en tota aquesta i, aquest moment de reflexió és mirar que estan a més a més relacionades és a dir, eh? que no hi ha una violència sense una altra mm? Jo sobre trata intentaré passar, però no, no lo lograré, perquè sé que és un tema que us interessa particularment normalment quan parlem de violències i de prostitució, surt aquest tema i és evident també per genera, eh? ens, ens, ens, hem, ens hem especialitzat en aquest tema també, perquè és, òbviament, eh? Però sí que m'interessaria fer algunes explicacions bàsiques que tenen a veure amb quan parlem de formes de, de trata de persones, perquè quan hablem, hablem de trata sembla que parlem de prostitució. Eh? El primer seria, quan parlem de trata hi ha moltes formes de trata teniu idea altres formes de trata de persones? per exemple a les Filipines que els aporten aquí en màfies per netejar cases servei domèstic, efectivament ah, una altra forma de, de trata de persones que no sigui, en aquest cas, la prostitució forçada, l'explotació sexual? Què, què defineix la trata de persones? La trata de persones que, que la defineix. Però, així com de la premsa... Els que demanen caritat els que demanen eh? Els que demanen caritat aquí, les que altres, probablement també. Les que, eh, la mendicidad, efectivament, hi trata per a mendicidad bueno, jo ho, ho, ho comentaré, el que, el que diu eh, més o menys la, la llei i també faré bueno, la, la llei. De fet, nosaltres tenim un codi penal amb, amb molt poca perspectiva de gènere. Eh? Tenim un codi penal, vamos, eh? des d'aquest sistema mm, ah, que, que la perspectiva de gènere brilla per sa ausència. Nos han fet una a part i con esa ya apañaros i el resto no. Vale. Però eh? <clears throat> la trata, diguem, és la captació, sí? ahora la ley de memoria no me la voy a saber, pero sería de alguna manera lo que la define dentro de por lo menos nuestro Código Penal, el nuestro código Penal que perseguir ¿ah? es del 2010 no penseu que la trata está reconeguda en el Codi Penal desde fa 20 anys, eh? és a dir, el que, el que va costar fins i tot, és a dir, que, que, que entressi aquest article. I va costar eh, i, i ho van fer entrar perquè tenien obligació amb la Unió Europea de posar-ho, eh? perquè si no tampoc, eh? és a dir, aquí estaríem esperando. que nos vayan cambiando y renunciando los ministros de justicia mientras ¿ah? intentan sacar leyes de aborto que nos penalizan, para ver si entra además el tema de trata, que este les interesa como menos. Entonces, eh, el que digo es la captación, ¿vale? el de una persona sí? para la seva explotación El que te que, que, que, que manera, sí? la trata es un concepto que el, que el que te que ya això, captar a una persona, de la forma que sigui, sí? trasllat, però no necessàriament trasllat, i ho mirarem ara, trasllat transnacional, és a dir, potser un trasllat d'aquí, de Figueres, a Barcelona, és a dir, tiene que haver un moviment, és a dir, en esta captació, i després de que, que, que haver alguna mena de benefici eh, sobre això. Per tant, parlàvem de mendicitat, perquè hi ha un benefici, parlàvem de servei domèstic, perquè hi ha un benefici respecte a l'explotació del treball a casa, parlàvem també de què més? Deutes econòmiques per, per aquestes màfies que porten gent aquí a Espanya per regularitzar papers i no? que no. deixen una deuta en el seu país d'origen. No. No? No. Eso también, pues, si no, podría yo acusar a mi banco de la hipoteca esta y los intereses tremendos que me está Eh? És a dir, que també, és a dir, hi ha benefici... No, té que haver captació, trasllat i explotació d'una activitat. Doncs aquí en el que tu em comentes, i ho mirarem respecte de diferenciar trata de tràfic, jo parlo de trata no perquè m'estigui equivocant, que de tant en tant parlo castellà, eh? però sinó parlo de trata perquè vull parlar de trata i no de tràfic, que és efectivament la paraula eh, correcta eh? respecte de, de, de acceptada eh? per en català. Parlo de trata porque parlo de trata, porque a diferenciar trata de tráfico y entraré. pero ahora ahora de lo que son las formas de, formas de explotación de una persona, yo diría hay un poco de todo, explotación laboral, el, imaginario chino, en taller, costura, eh? este es un clásico efectivamente mendicidad eh, también hay tema de órganos, eso ya es la explotación del cuerpo como tal, es decir, ¿no? te vendo el riñón, hombre, pues sí. ¿eh? eh hay, hay diferentes, servicios domésticos que decías, hay diferentes formas de, de trata y hay, y hay, una que a mí también es, ah, inclou la Unió Europea, que encara no, no, no han posat altres que són alguns tipus de matrimonis forçats. Per què? És a dir, aquí s'han puesto progres la Unió Europea i reconeix el treball, diguem, perquè dins d'un matrimoni jo soc força reproductora, a vegades, a vegades treballo al, al, al, fins i tot a ser un magatzem familiar o, o simplement a casa. Tota aquesta força reproductora també és un benefici econòmic, eh? també és una explotació laboral, eh? també és una explotació econòmica. ¿sí? Y aquí ja ho dic, que, que, se pusieron progres para reconocer eso, que luego no reconocen ni en ningún producto bruto ni en nada, ¿eh? el trabajo oculto o invisible de las mujeres, pero está ahí. ¿eh? Ah? Doncs algunes formes de, de, de, formes de trata. Jo avui perquè tinguem consciència, únicament parlaré de la trata amb finalitat de prostitució forçada. Ho dic perquè quan parlem de trata tinguem consciència de que hi ha altres formes, és a dir, que avui jo eh, és infinito, si no, eh, no, no podria parlar. També hi ha una qüestió per nosaltres, eh, com a bàsic per parlar de trata, és a dir, ser conscients que aquesta trata és una trata específica que té que veure perspectiva de gènere i diferenciar trata de tràfico. I jo he posat un, un quadre que que de fet eh, ho van fer eh, Mujeres en Zona de Conflicto i que nosaltres modificamos un poco perquè ens semblava, a més a més de traduir-ho, perquè crec que no estava, <laughs> estava en castellà, eh? i aquí sí que està en català, però el que van fer és intentar explicar la diferència entre trata i tràfic. Sí? I perquè, és a dir, fixeu-vos que en català seria un problema, perquè jo tindria que, que dir entre tráfico y tráfico, o tendría que decir tráfico de personas, que corresponde a tráfico, y tráfico de seres humanos, que legalment correspon a trata, és a dir, però aquesta, aquesta confusió, és a dir, entre aquests dos conceptes és històrica, fins i tot és històrica en la traducció, eh? en anglès fan la y y diuen trafficking y es trata, smuggling y es tráfico. Nosaltres vam traduir así a lo patuchero, eh, hicimos ahí como un momento eh, chapucero, dijimos trafficking, pues tráfico, y nos quedamos tan anchos. ¿Vale? Ahí como venga. No, ¿vale? son dos conceptos y dos fenómenos diferentes... ¿ah? ...y I posar, de alguna manera, ...solución un problema pensant en otra <laughs> suposa una serie de daños colaterales sobre el derecho de las personas <clears throat> ¿qué pasa mal el tráfico? El tráfico es cuando una persona que vol a una frontera. yo, inmigrante, quiero cruzar una frontera, ¿sí? Tal vez lo tengo que hacer pagando, tal vez no lo hago en las mejores condiciones, pero existe mi consentimiento, ¿sí? Para cruzar esa frontera. Y lo digo como, como inmigrante, además. Sí, sí, yo quiero ir ¿Ah? quiero ir a España. Bueno, hay diferentes maneras. Usted me paga, usted no sé qué. No, no decimos que no pueda haber mafias ahí, que no puedan ser abuso, que no puedan eh, darse situaciones de violencia. Pero sí existe consentimiento por parte de esa persona para cometer, porque además el tráfico sí que estaba hace mucho tiempo en el Código Penal, en cambio, <laughs> ¿ah? porque protegí más las fronteras a que las personas, ¿ah? y don sí que estaba allá, ¿vale? Entonces, Jo estic cometint un delicte. Sí? Fins i tot jo, traficada, no tratada, traficada, estic fins i tot, hi ha consentiment i estic acometint un delicte contra, en aquest cas, la llei d'estrangeria. Eh? Perquè estic entrant a territori eh? amb, amb consentiment d'entrar, sí? i tinc un, un, un tema d'estrangeria. Vale. Explotació. El tràfic acaba amb l'arribada... bueno, en la trata no existeix consentiment, perquè la trata és l'explotació. Eh? És a dir, pot haver trasllat o no. És a dir, transnacional. Pot creuar una frontera o no. Sí? Però no hi ha consentiment després eh? per estar en una situació de trata. Sí? L'explotació, en principi, aquí jo ho poso sí, el tràfic acaba amb l'arribada de les persones traficades al seu destí i el pagament del deute. És evident que aquest pagament del deute pot triar anys, però hi ha un deute real, real entre... És a dir, aunque sea abusivo, és real, com una hipoteca, ¿eh? con intereses, és real. És a dir, si jo tuviese tanto para pagar, la pagaria i ja està. És a dir, una altra... Sí? Amb la trata, la trata implica explotació continuada i controlada de la, de la víctima. És a dir, no hi ha final, Sí? sí que és veritat que moltes dones pensen que estan traficades i per tant creuen que hi ha consentiment per creuar la frontera i que hi ha un suposat deute, però aquest deute mai, mai, mai, mai es paga. Ni es pagarà mai, perquè no es tracta de pagar un deute. Es tracta d'una explotació en continuïtat. Sí? I en aquest cas del qual parlem, d'una activitat com és la prostitució. ¿sí? Siempre me vas a deber dinero y siempre conseguiré que me debas más. ¿Ah? y a un momento aún ah, las dones digo bueno no pot pues, ser. y aquí comienza a una ola importante de violencia porque es cuando ahí es cuenta que no, hay deuda ninguna. Ahí van, vienen los golpes, ¿sí? pero al, al no al tractante no le interesa si tú trabajas en servicio doméstico, prostitución, si robas, eh, si la fresa, si eh, eres abogada o directora de una entidad social. Le da igual, él quiere que pagues. Eh? No hi ha un, un control sobre l'activitat, sí? Digues. Nosaltres, sobretot això, estem parlant sobre una moca. els problemes de, de l'Estat o de la judicatura, no són els problemes de les persones. Perquè, a veure, si l'explotació és consentida per l'Estat, no? per exemple, que el contracte, no sé què... Això és, consentida Si vas a la frontera arribat tot bé. Llavors ja n'hi ha nitrats, nitrats, ni estàs de colla. Efectivament. De fet, en països on... Doncs, jo, sí, jo parlava no... Sí, jo parlava no fa tant amb, amb, amb companyes d'Àustria on la prostitució està regulada laboralment per dir-los, clar, per vosaltres és molt més fàcil determinar quan hi ha explotació laboral i quan no en l'àmbit de la prostitució, perquè hi ha uns drets reconeguts. Aquí, com no hi ha drets reconeguts, a vegades tenim una confusió entre males condicions laborals, que quasi quasi te diria que aquí entonces entramos todas, todas, todas, eh? <laughs> és a dir, o una situació de prostitució forçada. Doncs nosaltres sí que tenim que tenir eh, la detecció eh, molt més fina per mirar a on està aquest. Sí, totalment d'acord, és a dir, Las reformas laborales implican una explotación laboral consentida, institucionalizada, eh, y lo mismo, pues, las la fronteras, de si pasa usted con el papel sí, si no, no, si... Eh, vale. Pero aquí hay una cuestión que es justamente que la, la cuestión del tráfico, aunque posem el punt atención moltes vegades, es una cuestión de migración. I moltes vegades, no dic que no hi hagi màfies, és a dir, no? ben ben concretes, etc etc. però moltes vegades amb xarxes fins i tot de suport, on hi ha deutes, és veritat, però on hi ha deutes, bueno, relativament me tienes que pagar el billete, lo que a mí me ha costado no sé qué, los primeros meses que... És a dir, no necessàriament amb molt més interessos que, que qualsevol uh, bueno, prestamista, és a dir, no? Però aquí Times que eh, no solamente aquest estat, sino todos los estados europeos posen el punto de atención cuando aquí ah, eh, el, el tráfico es, es un delito en el cual la propia persona que supuestamente es víctima del delito está también acusada, porque no es un delito contra las personas, es un delito contra la frontera, es un delito contra el Estado el tráfico. ¿Sí? De hecho, en la ley de extranjería, si yo vine traficado o no vine traficada, a nadie le importa. Yo o bien voy a ser expulsado o bien tengo que pagar una multa. Es decir, ah, sí, es decir, tengo toda esta cuestión aquesta qüestió digamos. Ah? Es decir, estic també, puedo terminar en un CIE, puedo... És a dir, hi ha tot aquest context. Si jo sóc víctima de la trata, sóc víctima d'un delicte contra les persones i, per tant, contra els drets humans. Per això diem que no hi ha mai consentimiento en el delito de trata. Potser tolerancia o normalización de la violencia eh? pero sería como decir, una mujer que sufre violencia de género consciente. No, no consciente. Per, per mí esta cuestión es una cuestión ideológica Puede ser que esa señora se haya pasado 20 años. Yo he visto, he ido a comisarías y he visto señoras de 70 años eh, siendo atendidas con el golpe. Que dices, de verdad, o sea, ¿Cuánto dolor? ¿Cuántos años? ¿Ah? Pucha, sí, pero no hay un consentimiento, no es, eh, por decirlo así, sado, ¿ah? <laughs> que ya un consentimiento. No, no, no, Es violencia. ¿Perdón? Ya tolerancia a la violencia. ¿ah? Ya normalización. Ahora me pega menos, pero yo lo quiero, pero me quiere, pero se arrepiente, pero... ¿vale? Ya todo está yo, pero los hijos, pero... Es que la familia... Y a todo yo, y a todo el discurso. Pero no hi ha consentiment, no, si jo quiero que, a que me haga vivir mi vida un, un calvario. Ah? Bueno, en la trata és el mateix. Quan hi ha delictes contra les persones o delictes contra els drets humans, no hi ha consentiment possible. Ah? Perquè ningú pot consentir ser víctima d'un delicte contra els drets humans. És a dir, parlem, aquí volvemos a la dignitat, a la cosificació, a, és a dir, sí? Digues. Ah, pensava que estaves ahí pensando... bueno, tot el tema de violències en, en conflictes, evidentment, és, de fet, és una de les violències eh, sistemàtiques... Parla eh, del país d'acollida. Eh? Bueno, és a dir, en, sí, és a dir, hi ha, hi ha, hi ha, mira, hi ha moltes raons per les quals o bé les dones decideixen eh, eh, fer un, un, un trajecte de, de vida, evidentment, la guerra, la pobresa, el, Vale? No sempre aquest trajecte migratori, ho dic com a dona migrada, eh, que fa 20 anys que va, vaig migrar, no sempre aquest trajecte eh, té unes o un altres raons. En tot cas, eh, jo quan parlava abans de, de, d'idees eh, respecte de la defensa de drets, eh, parlava de la no criminalització, que és una, una mica la idea del sotal, és a dir, de l'estigma és tan gran que podem criminalitzar i total, ella és una criminal, le podem tirar pesticida, però també és la no victimització, és a dir, tenir en compte que les dones, eh, i entrarem més allà, prenen decisions. Eh, I també, per tant, eh, malgrat quin, quina, evidentment, eh, la raó d'aquest trajecte migratori, en aquest cas estem parlant de, de dones migrants o migrades, eh, és a dir, bueno, eh, aquestes situacions concretes de, de violència són diferents. Una altra cosa és que si em pregunta si jo criticaria la llei d'estrangeria, sí, l'aboliria immediatament. És a dir, eh, perquè evidentment <laughs> ja suposa, és a dir, de fet, el tràfic és un delicte perquè hi ha la llei d'estrangeria. En canvi, la trata és un delicte per una qüestió de drets humans. Són qüestions ben bé diferents per ser delicte, eh, segons el, el, el nostre punt de vista. Mm? Sí, més o menys? Vale. Pues aquesta distinció entre trata i tràfic és important perquè ens permet també pensar eh, en com abordar la qüestió de la trata sense caure eh, en qüestions eh, de solucions purament, comillas, migratòries. De fet, eh, de fet, i això és curiós, eh, moltes vegades eh, no coincideix una cosa amb l'altra, perquè de fet el tráfico, per al tráfico necessitamos, que, que dèiem abans, eh, ¿ah? necessitem un, un traspàs d'una frontera, sí? i per la trata no. I això ho dic perquè durant molts anys va ser un problema, fins i tot per a la detecció i l'atenció de les persones que estaven en situació de trata, el fet de que s'associés eh, la jurisprudència, les decisions judicials, al tràfico. Per exemple, us poso un exemple ben, ben concret. És a dir, una dona búlgara. No hay tráfico posible, es europea. Otra cosa es que en el, nuestro imaginario una búlgara sea un inmigrante, <laughs> pero un inmigrante y una extranjera no es lo mismo. Un inmigrante es una categoría social construida respecto de las razones del trayecto, ¿sí? Un jeque árabe no es inmigrante. Da igual su pasaporte, no es inmigrante. ¿Mm? Es extranjero. ¿Sí? Ah, y y Messi es inmigrante. Y la gente, bueno, qué incómodo Messi, ¿sabes? Eso de Messi, hombre, Messi, el Messi es nuestra. El Messi no es inmigrante. Bueno, el Messi nació en la misma ciudad que yo, no entiendo por qué, claro, o sí lo entiendo, ¿no? Porque es exitoso, porque tiene millones, porque, ¿vale? Entonces es una cuestión de estigma social, la cuestión de la inmigración. Ah, no és una qüestió ni d'estrangeria, ni de situació administrativa, regular i irregular, ni de, ni de país, ni de... És una qüestió molt més complexa. Quan, això que parlàvem la premsa, a la premsa, la immigració no sé què. Algú s'ha preguntat de què estan parlant? Perquè no estan parlant de la llei d'estrangeria. Eh? És a dir, seguro que mi vecina piensa, mi vecina és immigrante. No me preguntó si yo tengo DNI de dónde, nacionalidad de dónde. No me ha pedido el pasaporte, simplemente me ha considerado inmigrante. Y tiene razón. ¿Ah? Però és una categoria social. Per tant, associar la qüestió de la vulnerabilitat, de la trata a la estrangeria, al, al, al traspàs d'una frontera, fa que moltes víctimes no siguin detectades per qui té que detectar-les i, per tant, que no tinguin ajuda. Així de simple. Eh? Sí, digues. Eh, es comentava que esquema servia per resoldre uns problemes. Què, què és el que volem resoldre Què és el que nosaltres podem resoldre? No, nosaltres, bueno, <laughs> el mundo. Però, resoldre alguna cosa sobre això. Sí. Quan eh, parlem de que una entitat o, o gent o o que sigui eh, van en la direcció és perquè volen resoldre un problema. Sí. Un problema no concret, sinó general. Llavors, bueno. Eh, en realitat... Què és, el que nosa... què és el que nosaltres volem resoldre? O, o per resoldre una cosa que té solució? Encara que sigui un tot té solució, malgrat que jo no arribaré en vida per veure'n. <laughs> és a dir, <laughs> així t'ho dic, és a dir, aquesta esperança no me la traurà ningú. És a dir, clar que té solució. Estem parlant de violències masclistes, estem parlant de desigualtats socials, estem parlant de, de, de situacions, és a dir, que permetem, estem parlant d'estigma, estem parlant de violència social, estem, i no de la violència social dels Estats Units. Eso no és violència social, eso és reacció. La ah, violencia social no es quemar un coche porque hay una, desigualdad histórica. ¿Ah? Eso es reaccionar. A veces yo me pregunto por qué aquí nadie reacciona con la cantidad de violencia social que tenemos, que recibimos. ¿Ah? Violencia social son las retalladas. ¿Ah? Violencia social es, la, manca, la, ausencia de, derechos efectivos y yo sí que creo que para todo això soluciones. Y y de hecho las soluciones comienzan és a 10 anys, si parlaves de trata, eres una boja. Era com, tu què m'estàs contant? Com fa 30 anys, les dones que parlaven de violència de gènere eren, ah, bueno, esta, que lo que passa és que... Eh? I avui tenim el tema, o almenys estem tractant, començant a tractar el tema des d'una altra perspectiva, entenent que hi ha una dificultat diferent i que tenim que posar altres mitjans, altres recursos i sobretot que fer un canvi cultural. Nosaltres, doncs els canvis culturals i socials eh, ah, no se regalen. Es fan aquí. Es fan aquí. I es fem... A, eh, eh, el, el fas tu quan llegeixes el, el, el, el, el periòdic i comentes amb, a, eh, jo què sé, amb els companys de feina sobre el sotal i dices, però... I si algú dice, perdona, però estem totes locas, no sé, se nos ha ido completamente. És a dir, eh? quan comencem a ser conscients dels nostres drets i de, Y no parlo dels nostres, nostres, sino dels drets humans i, per tant, dels, dels drets que tenim colectivos. Yo creo que eso es un cambio. Y es eh? verdad que ahora parece que estuviésemos un poco adormecidas aquí, como, eh, como con todo el... Eh, con la que se nos ha venido encima. però jo crec que, que hi ha canvis, és a dir, que poden haver, eh, existir canvis i que tenim que, que, que pensar-ho així per fer, és a dir, que aquestes accions que fem cada dia i que el quotidià i la reflexió i, i els espais quotidians són els espais de canvi, de transformació social. Eh? que aquests espais no, no llegarà un dia un Messias efectivament a, a, a president de la Generalitat i, i ho farà tot, és a dir, eh? que, que les transformacions se ganen i per tant les tenim que fer en el quotidià eh? primer eh? doncs jo sí que crec tot això i a nivell concret sobre la trata pues mucho, hay cambios, dir, per mi això i aquesta distinció significa efectivament millorar, per exemple, la detecció de les dones que estan en situació de trata. No perquè venga una que sea europea que piensen, no, esta no es trata porque en un servicio social o en un CAP, o en, és a dir, o, a on ella pugui accedir per demanar ajuda. ¿Ah? que era como pensar antes, no, claro, la violencia de género se da solamente en ciertas clases sociales, o solamente son las inmigrantes. Y entonces caía la señora con tremendo ojo así en la comisaría y nadie la miraba porque se habrá caído en la bañera, como es española, como es eh, abogada, com és rica, com és... Si recules en el temps, perquè tu has guanyat, perquè anaves amb sandilles. Bueno, i a més a més, és a dir, doncs, si no recules tant en el temps que tengo un par de sentencias de estas ahora mismo. Ah, o sea que... Eh, bueno, però són todavía, és a dir, i, i tot això que, que, que no és que hem guanyat, és que encara tenim per guanyar, però tot aquest camí que hem fet, doncs sí que és important. Eh? És a dir, sí que hi ha hagut un canvi important i n'hi haurà. I jo crec que, que a més a més, tenir aquesta consciència de la trata eh, també implica tenir una consciència sobre, sobre de què estem parlant. Mireu, jo aquí sí que faig una definició eh, més així de, de la víctima. A mi m'agrada i no m'agrada parlar de víctima. Per una part és necessari, perquè és una qüestió de dir, bueno, qui realment, eh? qui, qui, és a dir, dins de tota aquesta qüestió de, de, de la prostitució, fer la diferenciació entre aquella prostitució, que ja és una qüestió moral, que ens agradi o no, que existeixi, que ens agradi o no, que en un moment donat una dona pugui decidir que per què, que això ens pot agradar més o menys, però és una qüestió moral. ¿eh? seria com dir el dret a l'aborto totes hem que abortar. No. és decir, es, es una opció, és una decisió de cada una. ¿eh? Ah, però el tiene que garantizar una cuestión ética, no una cuestión moral, ¿ah? que que la que yo parlaba. Es decir, después si una... Mm, ah, es decir, yo soy una mm, firme defensora del derecho al aborto. ¿ah? Ahora tú me preguntas, ¿tú abortaría? No lo sé, en ciertas situaciones no lo sé. Ah, no, pero ¿cómo eres defensor? No, eso, eso significa que quiero tener la capacidad de decidir ¿Eh? Quiero tener un derecho, no significa que nos vayamos a lanzar. De hecho, tengo una, una companya que potser uh, ah, que, que és una de les uh, ah, activistes més importants respecte d'aquesta qüestió, que és la Montse Pineda. Bueno, la Montse Pineda, que a més a més fem broma, eh? para de abortar ja, perquè clar, sembla que, no? I, i és que jo, esta senyora no, no, no ha abortat en su vida, però bueno, és a dir, no? Totes eh, tenim, és a dir, defensem un dret, eh? no una qüestió moral de si jo ho faria o no. Doncs diferenciar si jo ho faria o no prostitució, si la meva filla, si aquí, si l'amiga, si en què situació, si com... Això és una qüestió moral. És una, si és una decisió que, que, que, que les dones poden prendre en un moment donat, una altra cosa és diferenciat, i ben bé diferenciat d'una situació de prostitució forçada. Eh? És a dir, jo puc estar d'acord o no amb la institució matrimonial, però tinc que diferenciar, perquè fet, hi ha tot un, un col·lectiu que diu la institució del matrimoni és una institució patriarcal i a més a més deuen, deuen tenir raó perquè totes les institucions són patriarcals en aquest moment és a dir, si tenim una societat així <laughs> si tenim una societat masclista és difícil serà trobar una institució que no ho sigui però en tot cas, bueno, una, una cosa és així bueno, tu decides casar-te bueno, mira, és a dir, jo ja entenc que tu tens les eh, eines eh, per en un moment donat no solament decidir, sinó saber què fer amb això. Una altra cosa és que estiguis en un matrimoni forçat o en un matrimoni en, en una situació de violència masclista, no? de, de, de, de violència de gènere. No, això no és consentit. I amb la prostitució passa el mateix. Sobretot, eh? i aquí ho poso, és a dir, el que afecta és el dret a la llibertat i el que afecta vale, a l'activitat de prostitució és quan s'exerceix en unes condicions eh? de sometimiento que pongo aquí, ¿eh? para ser más claras. Y evidentemente esto puede darse mm, de maneras mmm, diversas. Aquí sí que me importa una cosa, perquè sempre tenim aquest imaginari respecte de les dones que exerceixen prostitució, les víctimes de trata, que ja dic que aquesta categoria víctima m'agrada però no m'agrada perquè a vegades també ens condiciona a pensar que les dones, a més a més de víctimes, són més coses, sobretot són capaces capaces de, de sortir d'aquesta situació eh? I, i, i quan surten, surten elles Uh, totes les entitats o tots els recursos institucionals podem donar suport, però com, com de la violència masclista, no hi ha dona que surti d'aquesta violència eh, sense fer un trajecte important ella, per tant cal reconèixer aquest trajecte, eh? són víctimes però molt més que víctimes, però hi ha un imaginari que és estan totes enganyades ¿sí o no? Un imaginari, en los periódicos se lee siempre, esto. Porque la mafia la, las engañaba y les decía que iban a venir aquí, papá. Es, es, un clásico. L'engany és un clàssic de la, de la prostitució forçada. Eh? ¿ah? De... Nosaltres el que diem és que és evident que hi ha engany, perquè parlàvem abans de que no hi havia consentiment possible. ¿Ah? Pero normalmente, ¿cuál es el engaño? ¿Qué, ¿Qué, les decían que venían a hacer? ¿Tenéis ahí como ideas así de prensa? A trabajar. ¿A trabajar de qué? Dos que sí. No, pero ja, ja, ja normalmente hi, hay, hay algunes que són los clásicos. Camarera. Eh? De netejar, camareres, camareres, a cuidar avis. A cuidar avis, val. Tot això, tota aquesta idea de l'engany, que en bona part de la població de dones víctimes de trata és en prostitució forçada. No, no haré cada vegada esto, eh? de, de dir la frase larga, ja entenem que estem parlant d'això. És certa, però també és veritat que a vegades sembla que a, a, aquesta societat necessita que hi hagi aquest engany. I aquest engany a vegades no és sobre l'activitat, però hi ha engany sempre, al nostre entendre. Hi ha engany sempre perquè, com dèiem abans, no hi ha capacitat de consentiment sobre una cosa que és un delicte contra els drets humans. És a dir, jo nunca voy a consentir eso. Això seria... Però ho necessitem i de fet des de les institucions també això es reforça moltíssim. No, és que venien enganyades. Creien que iban a ser eh, niñeras, creien que iban a ser camareres, creien que... No? Hi ha una sensació de que necessitem, ho diré així, ah? de certa manera que aquelles dones no hagin escollit en cap cas la prostitució com a activitat. Perquè això és incòmode. Eh? Sí? Quan això no fa que les dones siguin menys o menys víctimes d'una situació de violència. Esto es como decir, señora, ¿usted se casó? ¿Usted qué? Y dices, bueno, yo me casé con el Señor, pero yo no sabía que... <laughs> que ¿Sabes? Ah, no, no, no, ya consintió. Sembla que siguis eh, uh, culpable perquè hi ha una situació uh, de decisió prèvia respecte de yo tráfico miren cómo mirem com, a vegades confunde, eh? Tráfico. Pero claro, ella quería venir aquí. Pero no volia ser engañada. Clar, això es la Pero se escucha, eh? Ella, claro, que quería... Es que también... Imagínate tú, una mujer que se lanza desde no sé dónde, aquí, que no conoce nada. Això, finalmente, es la culpabilización de la decisión de migración de las donas. Que, evidentemente, son... ya un riesgo. Es evidente que hay un riesgo. Pero esto es lo mismo que decir, ah, bueno, usted caminaba con minifalda a las 2 de la mañana, ah. Y tú dices, bueno, perdone. O sea, yo puedo caminar con minifalda a las 2 de la mañana, eso no significa que esté pidiendo gritos que me violen. Ah? Eso es el Matej. Es decir, ¿ah? eh? on está el límite ¿ah? de imaginar imaginario que necesitamos construir fins i sobre la víctima? Yo. Porque ya una, Esta categoría que deia, deia de víctima, no? Y yo... Això faré una mica de trampa perquè saltaré mucho, però en general fem cursos específics per a, per a professionals, sobretot per a professionals de, de primera acollida, de serveis socials, policies locals, eh, eh, CAPs, és a dir, no? serveis de salut, serveis socials, serveis de seguretat, és a dir, no? des de tota... Eh, I doncs hem, hem fet eh, cursos per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, per... Eh? ja més més específics que tot això, parlant de detecció, parlant d'indicadors, és a dir, més, més en profunditat. Però sempre treballem la pregunta d'aquest imaginari col·lectiu de com és una víctima de trata. Sí? Què us sembla que, que dirien? Què dirien qui? el, no, el ah. imaginario colectivo es el imaginario colectivo, o sea que lo compartimos, es el que está en los periódicos, malaurada en las noticias, y luego algunas rompes por aquí, pero no rompes por allí, es así. ¿Ah? Aquí nos pillan a todas en el imaginario colectivo, este es mi tema, aquí me pillan menos a mí, pero os aseguro que tocamos otro y, vamos. Eh. Entonces, ¿cómo es una víctima de trata? Una inmigrante. Un inmigrante, perfecto. ¿Cómo es? Sin estudios. ¿Qué mes? Yoba. Yoba me encanta porque me pone ahí como. Yoba. porque aquí, cada cursos dices, ¿qué es Y te encuentras con que de verdad se te ha ido el arroz, pero hace años. yoba <laughs> de 18 a 22, estoy joder. <laughs> Dígale eso a la caixa, ¿sabes? Que va a carne yoba, que ya dentro de poco lo hacen hasta los 55. Ah. ¿Eh? Eh? Sí, efectiu, per això, eh? Ahir com venga. <coughs> bueno, més o menys, eh? Jo us diré més o menys les respostes. Són respostes reals, insisteixo, són respostes reals de professionals. Per tant, estem parlant que han sigut eh, la majoria parlarem femení perquè a més a més hi ha moltes dones però que intento eh, que han sigut molt i molt generoses amb justament traslladar aquest imaginari col·lectiu eh, sense el políticament correcte. Per tant, tot això no és un, un, un acte de, de judici, eh, de mira que, mira que mal lo hacen, eh, sinó tot el contrari. Ens han donat eh, tots aquests cursos moltes i moltes eines per justament construir i deconstruir aquest imaginari col·lectiu. El que diuen més o menys són, és així. Joven, efectivament, ¿Ah? Yo, eh, pensad que esto en un taller se insiste mucho más, ¿eh? Extranjera, que cuando lanzan extranjera yo pregunto, ah, que aquel momento maravilloso de, claro, ¿ah? mi amiga Hanna, yo siempre tengo alguna amiga de algún lugar, mi amiga Hanna, que es sueca, ¿eh? podría ser, no, no, no, no corresponde la sueca, porque no es extranjera, el imaginario es inmigrante, ¿sí? Que ¿eh? ya es una, otra categoría social. guapa, atractiva normalmente, sí? amb poca formació, sense xarxes de suport, la família està absent o forma part de, de, de l'assumpte, eh? culpable, sí? és ingènua. No? Ah? Respecte, això són com les característiques pròpies. I quan parlem de jove, a més a més, quan pregunto, realment l'imaginari és una dona molt jove. Eh? I diré molt para que dejarme en algun lugar més o menos decente respecte de mi edat. ¿Eh? No, no, porque es que parece que la juventud se acabó a los 21, si no. es una cosa de locos, eh? Entonces, sí, molt i molt jove, és a dir, fins i tot parlen de 15, eh? és a dir, menors, eh? menors hasta 22, és a dir, eh? l'imaginari de la víctima de trata està, és a dir, per sota dels 25 anys, diríem, eh? fàcilment jo treballo també quines són les aptituds, perquè el que treballo en l'imaginari és tancar els ulls i pensar com és ella, com és ella, eh? eh define-la, eh? és a dir, tot, define-la. Doncs és una miqueta impertinent, així desafiante, eh? provocadora, i aparece guarra, i aparece. eh? Que parece mentira, però aparece. En tots els cursos termina apareixent. De una u otra manera, ¿eh? Bueno, un poquito así como... És a dir, a vegades amb molt eufemisme, ¿eh? Una volta per dir o així. Bueno, un poco sueltita, fresquita, hay como, sí, ¿ah? Pero, y yo digo, guarra, guarra, sí, sí, es decir, sí, sí, sí, o sea, tengo consentimiento absoluto del, ¿ah? de la clase, es decir, el contexto. ¿en qué contexto está? Está aislada? está vigilada, está amenazada, ¿ah? ha sido engañada, aquí torno a pensar en aquesta cuestión de engaño. ¿ah? ¿Y quién es... És veritat que com són professionals, la majoria també poden definir la sintomatologia. Bueno, és desconfiada, ausència d'acceptació, soledat, és a dir, tot això que significaria eh, una situació de violència. I de víctima. Clar. A mi el que em fa eh, una mica de, de gràcia respecte a aquest imaginari col·lectiu és que si ho mirem, eh, sacando la sintomatología y alguna cuestión justamente del contexto, en tot ¿ah? ah, el que és simplement característiques pròpies i actitud, eh? vale. uh, el que estaríem parlant és uh, de l'imaginari eh, d'una treballadora sexual, no necessàriament d'una víctima de trata. Vull dir, és el mateix i no és el mateix. Eh? Pero yo os diría una cosa, es como llamar guarra a una víctima de violencia de género. Es feo. Pero yo diría que han sido muy generosos, eh, es Es feo. Queda feo. Nunca diríamos, ¿cómo es una víctima de género una mujer? Diríamos, bueno, un poco guarreta. No. ¿Cómo es una víctima de violación? Hombre, sueltita. No. ¿Ah? No. Pero con tenible estigma de la prostitución tan reforzado... el que ens surt és justament l'imaginari de la prostitució. Eh, totes aquestes característiques es bombardegen, per exemple, en pel·lícules, en, en, en Efectivament. Doncs el que tenim amb això és que trencar-ho perquè tenim que començar a pensar en les dones víctimes de trata primer des d'una altra perspectiva, sin estigma, sin moral, però a més a més per poder detectar necessitem trencar, perquè ja us diré que nosaltres tenim casos de dones víctimes de trata de 39 anys, incluso hay una de más de 42. ¿Ah? Lo de inmigrantes, tenim un caso de trata de española, española nacida en España, no española nacionalitzada. Eh? És a dir, eh, doncs tenim que començar a trencar tots aquests estereotips, tota aquesta venta de, de la premsa. Digues. Uh. Sí. També s'hauria de pensar que si... Ah, Volví atrás. Si hi ha, si hi hauria d'haver alguna que fos quadres, que també hi ha molts clients que són quadres, no? Si vols parlem de clients ja no acabarem més, eh? Ens quedarem aquí. És a dir, jo no tinc cap problema, eh? tengo play pa todo, però bueno, és a dir, sí, jo crec que més és l'imatge, l'estigma, és a dir, això que parlàvem, la cosificació, tota, és, media, és a dir, és veritat que això és, és la idea, però de què és una fresca? Porque en el fons, ho diré, ho sento, eh, per una puta. Malgrat que sea víctima de trata, es una puta. Y una puta se le puede echar su tal. total. nadie se preguntó si esa señora estaba en una situación de trata o no. Total, es que no es lo mismo que una mujer. Hay mujeres y hay putas. No es el mateix socialmente. Defecto las zonas que no te confundan, que no te confundan, no? Es como como oh, el límite ahí, cuidado. socialmente porque es lo mateix un pis a Pedralbes un pis a un barrio suburbio de, de, Sí, pero decir en una cena familiar... Una una es de alto standing, no? Eh, será el el yo te aseguro que estic en contacto. A del alto standing es el entorno. eh? alto standing, es decir, si tú eres camarero del Ritz, sigue siendo camarero, y no porque estés rodeado de, sirviendo vinos de 12.000 euros, eh, estás en mejores condiciones laborales eh, que si lo sirves en la bodega de al lado de tu casa. decir, a dir, también que esta historia de alto standing ¿Ah? y a la Monseneira que siempre dice, a mí lo que más me molesta cuando me dicen puta de lujo es que me llamen de lujo. Y yo estoy de acuerdo. <laughs> no, porque eh, siente que ahí hay un agravio que no, tiene que ver. Ah, yo al eh, primer, pero me llamé en la cena familiar ah, de esas mujeres ahora dentro de menos de un mes. pues decir que son prostitutas implica el mismo estigma. Ganes lo que ganes. Eh? Ah, decir los hijos, la vecina, los... Eh? Ah, és a dir, perquè hi ha d'alguna manera una categoria social sobre això. Jo tengo que avançar perquè si no me maten, eh? ho dic. A mi sí que el que m'importa d'aquesta història és que aquest imaginari col·lectiu que construïm, perquè us recordeu un segon de que era desafiante, impertinente, no? esta història de la, eh? Ah, de, de la tia un poco xula, eh? té a veure amb el que veiem, de fet, eh? Eh, quotidianament respecte de polítiques públiques. Què vull dir? Que sí que és una víctima la víctima de trata, però és una víctima una miqueta criminal, perquè com la prostitució està englobada eh, en aquesta història d'una miqueta de culpable, de eh, víctima culpable, eh, tenim una sèrie de lleis eh, es trasllada d'alguna manera, com dic aquí, a l'aplicació de normes. Us diré tan simplement, ordenança de Barcelona, prostitució, un dels arguments per l'ordenança de Barcelona va ser sempre a eh, prevenir l'explotació sexual de les dones. Això és l'argumentari, eh? sabeu que totes les normes, totes les lleis contenen primer un argumentari eh, d'alguna manera, ¿no? diciendo, legitimando perquè va van a tomar les mesures que van a tomar. Vale. Proposta d'accions, és a dir, eh? ja quan va ser articulado. Multes tu dius, perdona? És a dir, ens posem d'acord. És a dir, això seria com dir, eh, que ho diu l'Anna Fàbregas de Genera sempre, però a mi m'encanta la frase, perquè és, això seria com dir, ah, vamos a luchar contra la violencia de género. Propuestas, multamos a las señoras que gritan después de las 10 de la noche. Tu dius, perdone? És a dir, vale? És a dir, jo no estic d'acord en considerar totes les dones que exerceixen prostitució víctimes per se, perquè això a vegades és una categoria incòmoda per a les dones, eh? malgrat que siguem víctimes. Eh? Però això no significa eh, que puguem proposar, eh? malgrat que tenim en compte que són víctimes, proposarem penalitats. Això és una autèntica bogeria que solament es pot fer com el total en el cas de la prostitució. Eh? I aquí com mena suerte, aunque la síndica de Greuges de Barcelona també està d'acord en que l'ordenança, sincerament, eh, en aquest cas, eh, no és la política més adient sobre aquest col·lectiu que, que té totes unes característiques de fenòmens socials, és a dir, molt més complexos. eh? de la mateixa manera que el síndic de Greuges, eh, en aquest cas el senyor Ribó va ser, eh, ah, no va estar d'acord amb el total de la rotonda, és a dir, ah, a vegades miren altres qüestions. Eh? Justament, una perspectiva una miqueta més de drets que únicament Ah, de, eh, de convivència pura i dura, de visibilitat. És a dir, quan un estat ah, prioritza una qüestió de visibilitat per sobre d'una qüestió ètica de drets, jo crec que tenim un problema. Si és molest, és a dir, perquè seria com escondamos los pobres las putas i los... És a dir, no? És com ara que van, eh, va haver, jo, eh, bueno, va, va ser fa, fa poc, eh, que, que van a penalitzar Ah, yo creo que era en Sevilla, ¿ah? los que buscan en los contenedores. Ah, perdón, Perdona, pero eso es una bollería. Es una auténtica... es a qué tipos de políticas son una auténtica bollería? ¿son una vulneración de derechos? es decir, que yo no entiendo ¿por qué no estén reaccionando mm, quemando coches, dándolos vuelta como Estados Unidos. es una auténtica bollería es decir, No propongo la violència directa, però no entiendo tampoc que no se dé, la veritat, perquè, perquè em sembla d'un... d'un eh, dolorós. Em sembla dolorós. Torna sí? molt la dignitat. Potser, la vegades la premsa ens ho explica, que ens ho dicta molt, eh? aquest tipus de mesures. Mm -hmm. Per exemple, ja, ja veureu, perquè tenim... Sí, tenim l'ordenança de Barcelona. A nivell de convivència, eh, eh, efectiva, zero podeu anar al barri de Raval on visc, a més a més, ja us dic, no es una cuestión de... ley de carreteras... que ya la tenim aquí, ...en fin, si todos van tot toda la operación... l'operació, és a de mozos de escuadra... en un curso que van venir tots. És a dir, quan, quan, que tenía un curso... Tenía como nueve mozos de escuadra ahí puestos, unos señores grandotes. Dije, Dios santo bendito. No, no, los señores muy preocupados, que dicen, nosotros somos de tráfico en el ¿no? De tránsito, ¿no? Eh, ¿Y ahora cómo hago yo para detectar a una víctima? Si yo sé que aquí hay situaciones que van mucho más allá de multar a la señora porque está aquí eh, como si fuese una cuestión de tránsito. yo no es una cuestión de tránsito. ¿ah? Sí, es verdad. ¿ah? Y la que tendremos y que ofenderán próximamente, ley de seguridad ciudadana, esta es la que se viene ahora. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, ¿vale? Que a mí también me que solament, perquè que aquestes dicen que normalmente solamente... a ah, penalitzant el client, primer com si això fos millor, és a dir, el que significa exercir la prostitució en una situació de clandestinitat és gravíssim, eh? però a més a més en realitat ni, ni, ni tan sols és veritat, perquè posa que el client multarà i que la dona avisarà, i que si la dona no fa cas de l'avís, podrà ser multada per desacatar a que penalment és mucho más grave, con multas mucho mayores. Yo os digo, en Barcelona la multa de prostitución, a la ordenanza anterior, eran 375 euros para las mujeres. ¿Ah? Si les ponían el aviso ¿ah? de desobediencia a la autoridad, que era en este caso, que era la ordenanza 791 de ordenanza de Barcelona, 1.500 euros. ¿Cuál es el aviso? Vete de aquí, una dona en situación de trata estem revictimitzant encara més. És a dir, aquesta dona té d'un costat el tractant i d'altre costat la policia exercint violència institucional. Jo, perdoneu, però a mi m'indigna. És a dir, jo no vull un govern que faci això. A mi m'indigna. <laughs> M'estic riguent perquè ara entrarà la policia en un pis i serà, eh, serà més, més greu perquè serà associació amb, amb, amb ànims de, de, de delinquir. Sí, sí, no, ja pronto estaremos así. A nivell d'estrangeria, tràmit d'expulsió, sí, és a nivell penal. És a dir, pensem a, eh, a, a vegades la prostitució malgrat que sembli contradictori, no és contradictori com a víctimes i com a criminals. Per tant, malgrat que a vegades d'una part tinguem aquesta sensació de que som víctimes d'una situació, més enllà de la, de la prostitució forçada, més enllà de la trata, les tractem socialment com a criminals. Eh? Amb persecució, eh, amb, amb situacions molt i molt difícils de, de viure. Això, evidentment, eh, no ajuda, no ajuda a res. Aquí me lo salto, esto. Jo aquí simplement posava una idea que era que cal tenir molta cura de les dades, perquè les dades, fins i tot les dades institucionals, tenen a veure las obligaciones de estar. Y Eh? Ah? I que en el 2005 ...el informe de la Guardia Civil señalaba... 20.284 víctimas... En el 2005-2006 el informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales señalaba 96.416 víctimas. En el 2009, aquí firmamos un convenio europeo en el medio que decía que el Estado tenía obligación de hacer algo con las víctimas, de repente teníamos 1.301. Son las políticas públicas más eficientes que yo haya visto en mi vida. ¿Eh? o sea, es, un, es una proporción que yo le diría a esta gente que se ocupe de otros temas inmediatamente. ¿Ah? Es decir, vale. Y yo puse un número, un número mágico aquí que ya está un poco desactualizado porque era del 2012, 11, 12, no me acuerdo ahora, ¿vale? Que es 155. ¿Se os ocurre a qué corresponde? no corresponde a las víctimas de trata, obviamente son muchas más de 1.300 también, ¿eh? no son 96.000 mujeres, pero tampoco son 1.300, vamos a ver si ponemos un poco de seña en total show, ¿eh? 155 son las plazas de casas de acogida para víctimas de trata en el Estado. ¡Oh! Recursos, ¡oh! Vale. Vale, Jo això si, simplement us posava les dades, aquestes dades són del 2013, aquest any malauradament tenim més, i no perquè hagi augmentat, això també passa, eh? la trata augmenta, no, era com quan la violència de gènere augmentava, perquè la veiem més, eh? de cop i volta augmentava, augmentava, és a dir, no és que hagi més trata ara que fa 5 anys, és que ara la podem detectar, ara la identifiquem, ara tenim més recursos, ara eh, tot això va a algun lloc, ara aquestes dades es recullen i per tant eh, ara eh, tenen més visibilitat. Sí? Aquí acabo amb eh, aquestes dues idees, que són que les violències es construeixen des de l'ausència de drets i, per tant, eh, eh, i quan dic les violències no estic parlant únicament de la trata, estic parlant de la violència institucional, perquè finalment no ho veiem, estic parlant de de, de la violència social i de la violència comunitària que poden patir les dones que estan exercint prostitució. I aquestes violències conflueixen, eh? perquè es tracta d'una absència de drets, eh? es tracta de, de, de no respectar sobretot el, el, el dret a la dignitat, per tant, a no ser tractades com a cosa per part de l'Estat, per part del tractant, per part eh, d'una societat que les veu com diferents i que es permet discriminar. Eh? perquè són tan discriminades, poden patir molta més violència. Eh? Perquè, per exemple, un client de carrer Robadors eh, li diu una dona, si té un problema, mira que te llamo a la policia. I, o sea, la intenta chantajear, intenta no pagar, intenta... I a més a més, mira que te llamo a la policia, perquè la policia, la percepció social, és que no protegeix les dones. Eh? que és el que tindria que passar, és que les multa, les persigue, les acosa. Doncs, evidentment, a més a més, tu no eres nadie, perquè socialment no és nadie. Eh? I aquí sí que tenim una responsabilitat col·lectiva que, de, de coses que podem canviar. És a dir, quan parlem de prostitució, quan pensem en prostitució, si parlem i pensem i reflexionem i, i, i accionem des d'una situació d'igualtat, como si fuera tú, como si fuera tu hermano, como si fuera, y lo digo masculino, ¿eh? incluso o sea, con un nivel de derechos mucho mayor, probablemente ¿ah? tan la violencia institucional como la violencia social, como la desprotección la cual está en una situación de violencia masclista las donas que ejercen prostitución, no sería igual, no, no sería la materia. ¿ah? Las claus, per lluitar contra l'estigma i la discriminació i aquesta clau la tenim a l'abast de, de, de dir de la mà, del quotidià eh? protestar, que te van a poner sotal me voy, le escribo una carta en el periódico, todo, protesto és a dir, denuncio, això no pot ser eh? tenir perspectiva de gènere a més a més, perquè és, jo he parlat tot el temps, si us fixeu de la trata, no com una qüestió únicament de seguretat, però com una qüestió de violència masclista, i no perquè les dones siguin majoritàriament donas, diguem que las víctimas siguen donas mayoritariamente sino porque todos los mecanismos de captación son idénticos a la violencia de género ah? Tenemos lo mismo, amor romántico, te quiero, un tratante con 10 personas, con 10 mujeres que luchan por él, son todos dir, són tots els imaginaris de el mateix que tenemos en situaciones de violencia de género, malauradament. y ah? perspectiva de drets. I esta perspectiva té que ser el filtra. És a dir, quan, quan, quan pensem en una política pública, quan nos venga la llei de seguretat ciudadana, quan nos venga una ordenança, quan... el primer que tenim que posar és el filtre dels drets i dels drets humans per analitzar eh? i dir, esto que afecta, esto que passa, esto que conlleva, això que implica, això que conseqüències, quins drets afectarà? Perquè si afecta drets més importants que aquells que pretén defensar, una llei sempre defensa algun dret, eh? si afecta drets més importants, doncs no. No la vull. Vull una altra solució. Aquesta no és la solució. Eh? I jo crec que és una manera de pensar que tenim que incorporar. Jo l'he incorporat a aquest tema perquè és el tema bueno, en el qual he treballat durant ja pràcticament tota la meva vida. Però jo estic segura que hi ha molts temes, i a mi em passa, eh? a vegades quan hi ha temes que no conec suficientment o que que aquesta reflexió, aquest filtre dels drets, és una forma ben ben efectiva eh, de poder accionar. El mateix que quan pensem en el quotidià intervenció, és a dir, eh? és a dir, què afectaria? Per què faria això? Per a què? Per què? És a dir, i pens pensant en clau de drets. Això jo crec que, que seria una, una transformació social important. Petita, poquito a poco, eh? formigueta, pero importante, muy importante y en això jo crec que, que está a, la madre de todas las personas fer que transformació. transformación Sí? Teniu preguntas, ideas? Esteu cansades? <laughs> Más o menos la trata te ha quedado a gusto. me falta lo de las chinas, no, he llegado, lo comentamos en otro momento, o sí, pero... ¿ah? ¿Sí? ¿Más o menos? idees que... No sé, hi ha una pregunta que sempre me faig, perquè totes aquestes que són dones no deixen de que els seus clients o qui les porta aquí són els homes. Llavors és que és, és, és molt, eh? és de molt mal que es fa això. Estan al servei dels homes. Estan al servei dels homes. I de les lleis que han fet els homes. <laughs> Això sí que és veritat, de les lleis que han fet... De a mí a mí a, a genera fins i tot les juristes no sé si tenían abogadas a, a prop o a, alguna jurista per aquí que tenim, no, vale. Bueno, parla una, si teniu a, amiga. algún eh? el legislador, dicen, es muy bueno, el legislador. Y yo, a, alguna que entro, digo, el legislador no, Dice, bueno, se dice así porque se habla así en derecho. Digo, ya, pero con lo que nos ha costado que entre mujeres en el Parlamento, digamos, por favor, ¿quién legisla? ahora hay mujeres, el legislador no es más un hombre. Él, además, porque si me dicen los legisladores, bueno, genérico masculino todavía pasa. El legislador es uno y es hombre. Digo, por Dios, o sea, que sea quien legisla, porque hay mujeres en ese parlamento, ¿eh? Y ha costado mucho eso también. No, bueno, mira, ¿ves? Efectivamente. Eh, yo creo que que las mujeres no tienen eh, esa sensación siempre. De hecho, ellas cuando hacen todo ese trayecto y cuando deciden ejercer prostitución, eh, muchas de ellas no... Creo que tenemos también a veces unos imaginarios en torno a la prostitución respecto del servicio. Y sí que hay un servicio, pero ese servicio es más variado y ese servicio tiene muchos más límites que, del que nos podamos imaginar. Es decir, ¿eh? no es como en cualquier otro espacio, siempre que sea pactado con, libertad entre dos personas adultas, no estamos hablando de prostitución forzada, ni, eh, no es un, servicio de todo vale, igual que nadie permitiría que en su botiga entrara alguien y porque es cliente todo vale, ¿no? Nosotras incluso hacemos la diferencia cuando dicen un cliente agredió, digo, un cliente o un agresor, ¿Ah? porque es evidente que si yo voy por la calle, quiero decir, ¿no? Pues ah, como no soy prostituta, nadie va a hablar de un cliente ¿Ah? Si yo pues me voy de discoteca y me llevo un chico a mi casa, nadie va a decir el cliente le agredió porque cliente de qué, no, yo no. Si soy prostituta probablemente hablarán de cliente, pero nadie diría que han robado una panadería, un cliente ha robado, ha asaltado una panadería, no, eh, no era un cliente, era un asaltante, ¿no? Es decir, yo siempre, es decir, cliente es aquel que negocia ¿ah? y cumple el pacta Això és un client. Hola, sí, buen día. Eh, ¿Me da, por favor, un high-tech, no sé qué? ¿Cuánto cuesta? Un euro. Tome, muchas gracias. Això és un client. Un client no és uno que te pone un arma en la cabeza y te dice, deme el high Eso no es un cliente. ¿Ah? Eso no, no me asaltaron en la librería un cliente, me asaltó un asaltante. Bueno, amb les dones passa el mateix. Uh, però a més a més elles no tenen la, la, la impressió d'estar al servei dels homes, malgrat que aquesta sigui la idea. Elles tenen Ah, realmente la sensación de, de, de, de donar un survey a cambio de un amb uns límits a més a a dir, no tot está permitido no es porque el señor paga que pots fer tot, es verdad que ellas eh, son muy inteligentes para que el Señor sienta que ha escogido lo que ellas quieren que haya escogido, <laughs> eso sí que es verdad, eh? con el no cariño por aquí, no cariño por allí, bueno, pues no veas como la cintura que tienen para, para, para llevar las situaciones, això es veritat, pero ellas tienen la sensación de que a quienes sirven son a ellas mismas. La mayoría además son eh, jefas de familia, quiero decir, son mujeres que, están fuera del ámbito más precario eh, del resto de mujeres en el sentido económico que hoy es importante. Sin duda es un trabajo capitalista, sin duda es un trabajo machista. Yo no sé si menos que otros trabajos que, como bien decías, están legalizados entonces aquí nos estamos moviendo en dónde están los límites morales. Yo, yo puedo entender que una mujer decida ejercer prostitución después de 20 años conviviendo, digamos. Lo puedo entender perfectamente. Ah. Estem, cosa que es un estándar en, en molt, molts que Sí. però menys no? es tracta d'això, efectivament però menys fins i tot una persona fora, un consumidor sí. que fa servir els seus drets de manera més o menys tu cap a la pista has treballat pel jefe sí. no pas pel consumidor però tot el consumidor que t'imposa els drets també a vegades a vegades sí, sí, sí. Que, amb... a vegades sí consumidor, client sí, a vegades sí una situació d'explotació mitjançant la qual a, a vegades sí. Sí, a un mercat, a una situació, sí, a, eh, a vegades sí, però com dins de l'àmbit, diguem, si, si, si perdem de vista l'estigma, eh, que això és difícil, si perdem de vista que estem parlant de sexualitat, de dones, és a dir, si, si intentem perdre, perdre de vista per un segon, és a dir, tot l'estigma que tenim sobre l'activitat per se, aquesta situació que tu tradueixes per mi, fins i tot des d'una perspectiva, no?, eh, jo diria més bueno, eh, crítica amb, amb, amb, amb el sistema de treball actual, hi ha moltes altres feines que estan en aquesta situació, és a dir, des de, és a dir hi ha un moment en el qual tu treballant a, eh, a, en aquest àmbit te pregunta, ¿realmente tengo yo? O sea, tú no, nunca lo, lo... Pero realmente tendríamos que decirles que este trabajo es menos digno en el sentido de cosificación que otras feinas que a mí a més sí que están reconegudes, más protegidas, pels drets, pero que encara son más precarias y que precarizan encara més la vida de las donas Y tenim ejemplos a És es dir, aquí las mujeres están ganando por encima eh, de eh, la media salarial i això no es poca cosa es decir, que las mujeres, a mes a mes, supuestamente ahí la igualdad sustantiva, ¿no? Ganamos igual a igual trabajo. <laughs> o sea, creo que las daremos son como 20% eh, menos en algunas eh, franjas y 40% en otras. O sea, es una auténtica barbaridad la diferencia salarial. ¿eh? Pero a mes a mes, nosotras sí que es verdad que a mes a mes tenemos toda una serie de trabajos de survey, porque el survey sexual es un, un ellos, pero te estoy hablando desde servicios reproductivos de dar óvulos hasta cerveza, de, todas las feinas tradicionalmente femeninas, desde los óvulos hasta servicio doméstico, hasta es decir, todos los servicios incluidos en el matrimonio los hemos desglosado y los vendemos. ¿Ah? Vendemos el sexo, vendemos el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, vendemos la limpieza de la casa, vendemos... <laughs> Hemos hecho el desglose de actividades. ¿ah? Un día de estos vamos a entrar, yo que sé, a, ¿no? Hasta, no sé, si me ocurren como cosas un poco insólitas, ¿sabes? A, recordarle al señor que es el cumpleaños de su madre, que lo vamos a vender dentro de nada, ¿sabes? O sea, como... ¿ah? Con un WhatsApp, cariño, estás al servicio de recordatorio de que hoy es el cumpleaños de tu madre, llama, por favor, ¿sabes? O sea, estamos a punto. Es decir, hemos hecho todo eso. El único de esos trabajos estigmatizado ¿ah? es el trabajo en el ámbito sexual no es menos precario que los otros. Es verdad que encima en ese justo es el que se gana más a nivel eh, eh, monetario. Es igual explotado que una, para mí en este momento y con la reforma laboral y con las prestaciones y con los contratos temporales y con es así, igual de explotado que muchos otros trabajos incluso con contrato y con convenio hay, puedes llegar a encontrar mejores condiciones laborales en el ámbito de la prostitución, por ejemplo, en la compatibilidad familiar, en mujeres que trabajan de tal hora de la mañana a la tal hora que salen y pueden ir a buscar a sus hijos a la escuela, que intenta tú ser dependiente y, encontrar ese horario. Te mueres. Intenta ser madre soltera con e, y buscar, te mueres. Es que no puedes aceptar ese trabajo. Entonces, vale, voy a buscar otra cosa, vale. Pues servicio doméstico, vale, por horas, saltado, me, ¿cuánto gano? Es que claro, yo lo entiendo perfectamente que una mujer me diga eso y que además luego se toma dos meses de vacaciones porque se llevan los niños a Disney y va. ¿Y tú que vas a decir? No, pero es que esto es indigno. Ah, ¿Sabes qué? O sea, se te cae la cara a pedacitos, o sea. ¿Ah? Es como Monseneira en una charla en Girona dijo una vez, empezó la charla diciendo, yo estaba al lado que me tocaba de ponente y luego ya me tuve que callar, claro, digo, ¿yo qué voy a decir después de esto? Dijo, yo tengo 45 años, cuando pensaba que eh, iba a poner a, bajar, dejar eh, pues trabajo más que nunca, mejor que nunca, en mejores condiciones, no sé lo que es la precariedad, no sé lo que es el paro, no sé lo que es, me he comprado dos casas, trabajo seis meses al año, después de eso tú dile, no. ¿Qué recaptaba? En ¿Ah? ¿Qué recaptaba Bueno, ¿qué recaptaba? Es en ese momento mira, no sé, Nosotras tenemos temas jurídicos fiscales de donas que tienen tres pisos y que, uh, la que se le viene cuando se le viene haciendo encima. ¿Y señora de qué? Un uh, bueno. <laughs> sí. Digues. Uh, eh, no sé, també que diguéssim que el que és el, el mercat del sexe es paga una gula. O sigui, la gula és allò que es pagava uh, per poder fer pecats. Aleshores, uh, el client uh, està disposat a uns preus perquè allò és immoral Bueno, los precios han bajado mucho. Mira, el barrio del Raval, cuando yo llegué, hijo, te voy a decir la verdad. Por menos de 5.000 pesetas, 5.000, te hablo en pesetas, mira. Y tú dices t'ho dic de Raval, tú dices t'ho dic amb tot de Raval. Ara, ara, ara has canviat de sector, estàs formando de, sí, sí. casos o, o que sí, sí. nombres o no, en Tot ha baixat, eh? Tot ha baixat, és a dir... Però tant... és, és la perquè també ha baixat a fora. Clar! No, no és que ah. ha baixat, no. Bueno, en el, en el cas del Raval hi ha moltes més eh, especificitat de per què han baixat els preus, eh? perquè tota aquesta persecució també té a veure amb, amb una baixada de, de preus generals, a dir, de desbandada... De, i de, més, sí, però fue antes de la crisis, és a dir, la, és, és del 2006, eh? la ordenança de Barcelona, i jo ja dic que, que en el barri del Raval quan jo llegué per menys de 5.000 pesetes no te daven ni el buenos días. tú empiezas a contar a partir de ahí. 5.000 pesetas eran 30 euros, según hago yo la cuenta. ¿Eh? Ahora por 20 hay un completo. Tú explícame cómo, es decir, el café vale el doble, el, el efecto euro, el todo, y, y, aquí han ido bajando los precios. Y esto no es de hace 2008, esto bajó mucho antes. Y bajó mucho antes probablemente porque uno de los efectos de la ordenanza y de la persecución es que sea más difícil contactar, que se negocie en peores condiciones, por lo tanto negociando también menos y peor prácticas de sexo seguro, que los precios, por lo tanto, el cliente tenga mucho más poder, ahí es donde estamos dando poder al, al, cliente de forma desmedida, incluso llegando a chantajearlas con la policía, es decir, ahí es cuando se produce una vulneración social de derechos fruto de una vulneración de derechos a nivel de violencia institucional. Sí, también hay mucha oferta también la ¿eh? También, pero... digo per las cifras que has en Barcelona, nosotros nosaltres que eso es la, comarca del sexe eh, europeu. No, Aquí, no. no, no. ya te que no. Lo que en un Barcelona, eh, No, pero Barcelona mucho más. Mira, quan nosaltres vam començar la prospección que vam començar el projecte a Girona, comarcas gironinas al 2008, ah, ah a mola así, parábamos en todas las gasolineras, en todas, dormíamos en los hoteles de carreteras, y se llama ahí un trabajo de... y una vagada allá lo típico que te pones a hablar con todo el mundo. Tú ahí quieres. Te has hecho una esponja, ¿eh? Ahí para ver qué información te van dando la gente. La percepción de la gente. era, una vagada estaba a, a, y Junquera y le decimos, de aquí para abajo para Figueras hay mucha prostitución, ¿no? Y él señor, el señor... uy, de aquí a Figueras, uff, uh, dice, hay como cinco chicas, ¿eh? <laughs> per que venían... Es decir... bueno, de zones en donde es tun, tun, tun, es dir, en donde una calle hay 150, tu dius, de aquí, ¿cuántos kilómetros? 5, Dios santo. De fet, la intervenció, per exemple, nosaltres compartim un programa que és un programa no, altre que... Uh, el territori, vull dir, eh, amb el programa Carretera del Maresme, no? que té, té, depèn de... I allà tenen una zona també de Girona, que és selva, etc etcètera. Bueno, aquella zona, és a dir, tenen molta més concentració ¿Qué pasa? Que fue la intervención a unidad móvil es muy fácil, porque tú paras, vas por una misma carretera y para Nosotras, aquí las señoras, os presento a Mali y a Ana, Nacional 2, venga kilómetros, una, cachista del otro lado. Ah, tú tienes que ir, volver, dar la vuelta, se te ocupó, la esperas, no viene, vuelve, da la vuelta, se hace. Pero ve una dona faz una de kilómetros, gastas una de gasolina, lo menos, vamos, ecológico del mundo mundial es este programa de intervención, es decir. Però la percepció que tenim és que esto es, es com el Paradise, el prostíbulo más grande de Europa. Oye, que de aforo, porque hay que leerse los aforos, tiene el mismo que Lady Dallas. Li hem fet una publicitat gratuïta a aquest senyor que jo, sincerament, era, eh, jo, jo queria matar a la premsa en aquell moment. ¿Podemos dejarle de hacer publicidad? És a dir, ¿de qué el más grande del mundo? Ni de broma. es decir dir, els aforaments estan a una ley de, de, de, públics, decir no pot passar de, de... el mateix Ahora, claro, ahora si vas hay mucha más gente en el Paradise que en el otro. Hay mucha más gente en concreto, ¿eh? Pero, doncs, eh, bueno, en fin entonces ho decir. Sí. De todas maneras yo sí que creo que es importante que tenim, consci de que la prostitución también forma parte de una actividad económica es decir no son marcianitas que han bajado de... ¿sabes? y que, per Si hi ha tota una societat en crisi, diguem, que jo crec que és una crisi de drets, no és una crisi econòmica, però bueno, una crisi de drets lligada a una situació econòmica, etc en context, etc etc eh, l'activitat de la prostitució també la pateix. Aquesta història de que totes es van a la prostitució perquè venen de la crisi i és... Pensem uns segons, és a dir, eh, tot el que és de l'àmbit de l'oci ha baixat, la gent no va al cine igual, la gent no va al teatre igual, la gent... a la prostitució tampoco van a la prostitución, o, o és a dir, no és com de, de, de primera necessitat, <laughs> és a dir, eh? i això també implica que els, els eh, ingressos de la zona siguin eh, molt diferents, i això també implica moltes més hores i pitjors condicions d'exercici. De, jo t'escolto, t'escolto. Ah, la, la, la, la legalització jurídicament Mira, no, nosaltres no... Sí, no, nosaltres no parlem... Genera, malgrat que, que si em, em preguntessin a mi personalment pensaria que, bueno, que en un moment donat una regulació de drets seria important, no perquè crec que és la panacea, sinó perquè en aquest moment la prostitució és l'excepció eh? i això sí que eh, en un moment donat és, és, és, és dolorós respecte comparativament respecte d'altres activitats també precàries però que almenys tenen una, una certa garantia de drets per a l'exercici. Eh, nosaltres no parlem de legalització en, eh, en tot cas. Per què? Primer perquè eh, tot el que no és il·legal és legal. Sí? Doncs aquesta xerrada, si no està prohibida per el Codi Penal, és legal. La prostitució no està prohibida per el Codi Penal, per tant ja és legal. Una altra cosa molt diferent és que no estigui regulada respecte dels drets laborals. Sí? Però aquesta idea, fins i tot de la il·legalitat o alegalitat, que això no existeix en un terme jurídic, eh, és a dir, eh, és, té a veure amb aquest estigma d'una mica criminalitzador. Doncs nosaltres no parlem de legalització, Parlem, en tot cas, de la possibilitat d'una regulació de drets laborals. Jo crec que, com, tot, eh, com totes les regulacions de drets laborals, això necessita de l'autoorganització de les dones. És a dir, seria absolutament injust que aquest procés estigués, eh, d'alguna manera, eh, liderat per una entitat. Eh? com tota diguem, la història ens ha, ens ha donat que els propis col·lectius de treballadores i treballadors són qui de, tenen necessàriament que liderar eh, les seves reivindicacions laborals. Aquí tenim un problema afegit, que es tracta de dones eh, amb un estigma molt gran i que hi ha una dificultat per, per, per reconèixer públicament. Una altra cosa és que tot això que dic t'asseguro que si es posen aquí ho diuen mil, mil vegades millor i amb millors arguments, a més a més en primera persona. És a dir, Cuidado que no es que no tienen pocos argumentos y no tienen poca capacidad de explicar-los, eh? De, agárrate, lo a <laughs> Però és veritat que costa molt eh? aquest reconeixement de jo estic aquí, soc prostituta, etc. Això és dificilíssim. Per tant, hi ha aquesta dificultat d'organització per poder demanar aquests drets laborals. Però en tot cas, nosaltres creiem que no ens toca a nosaltres. Sí que és veritat que, bueno, que, que veiem això, que és excepció, i que aquesta excepció de drets Eh? ¿Ah? Ens a vegades las cosas más difíciles fins i tot per determinar què és explotació, d'on està el baremo entre malas condiciones laborales de todo el mundo y malas condiciones laborales ah, que sobrepasan. En una explotación laboral, tú sabes perfectamente cuál es explotación laboral, porque sabes lo que dice el convenio, sí, que te puede parecer ya malo. Ah, pero, Bueno, la explotació laboral és legal, però hi ha una explotació laboral legal i una altra que ja no ho és. Eh? És a dir, hi ha dues explotacions, si vols, laborals. Una que està permesa per aquest sistema que no té en compte les persones, la vida... És a dir, institucional. Institucional, que té unes prioritats diferents que no siguin la vida eh? i el dret de les persones, però hi ha un conveni mínim. És a dir, a ti te tienen que dar un, un dia a la setmana libre. Bueno, és a dir, i hi ha otra que ni eso. Eh? Entonces, pero tenim este baremo, podemos tener ese baremo. Otra cosa es que luego nos parece que la regulación laboral que existe ya de por sí es explotación i ja de por sí tampoc responde. Eh? ¿ah? Però ja això. Amb la prostitució no tenim res. És a dir, estem, estem a, a ciegas. Eh? És a dir, doncs a vegades és difícil. Eh? Doncs això sí que ho preferiríem. Sí? Respon? Jo dic que l'Estatut dels Treballadors i no, no està dedicat a cap professió en concret. La? L'Estatut dels Treballadors sí. no està orientat a cap professió en concret concret. Després hi ha convenis d'una fàbrica, d'un lloc o d'una funció, mm, estic d'acord. però les, els treballadors també serien uns mínims que no, no són... No, no, suposo que no es pot baixar d'aquests mínims encara que sigui una professió que, no, que sigui nova. Sí, es suposa. Que sé jo, allò, els fabricants de llums LED, aquests que són tan nous, no tenen un conveni. No, de fet. Però segur que es poden emparar Sí, de fet, per això quan dèiem que no està regulada específicament, això no significa que no sigui legal. Uh, noves professions, jo que sé, ara ja no està nova, però webmaster, no? Ah, però webmaster és alegal o hay que legalitzar a los webmasters. A ningú se l'acudiria dir una cosa així, perquè, bueno, <laughs> no, espera, saps? És a dir, tu... Eh? Ah, però amb la prostitució sembla que, que, aquesta cosa més curiosa jo crec que com a autònomes les dones, és a dir, sempre tenen aquesta possibilitat, és a dir, tenim, tenim que tenir consciència que com a autònomes es poden donar d'alta. El problema és que donar-se d'alta a vegades el que cal vèncer és, és l'estigma social i això no és tan fàcil. Eh? I que a més a més moltes dones no necessàriament volen ser empresàries, a vegades es decir, yo no quiero tener una panadería, oye, yo quiero ser dependiente y a mí no me ya gano suficientemente bien y que otro se complique posant anunci, fent el no sé què, és a dir, doncs, i aquesta idea de, de prostitució, és a dir, de, de, de, de treballar en un espai en el qual guanya un tercer, això sí que podria ser considerat sí Eh? És a dir, no hi ha un consentiment ben ben clar, en aquest cas, malgrat que la, la llei diu una cosa però la jurisprudència diu una altra, proxenetisme, doncs també tenim un problema i és a dir, hi ha una sèrie de, de, de dificultats eh, ben ben específiques a la prostitució, però, bueno, eh, eh, tens raó, però malgrat això no, no, no, no es pensa de la mateixa manera ni es dona a, a la pràctica de la mateixa manera que, que altres professions. Jo no sé, jo crec que ja no. Eh?